Hei og velkommen tilbake til Martinet-podcast. Det er Jan Kristoffer Dahle jeg sitter her med my brother from the same mother, Knut Arne Dahle. Hallo. Hallo. Eh, og god jul forresten. Jo, like måte. Det er, jul om, det er julaften om tre dager. Og det er jul nå da, da. Ja, det er det, helt sikkert. Det er vel 21 i dag, ikke det? Jo. <clears throat> Ja, vi har også en liten eh, gjest her. Hallo, ja. Gizmo. Ja. <laughs> Men pleier ikke han å bevege seg? Jeg tror ikke sikker. Jeg tror det. Og så Theodor blir nervøs her. Hæ? Er du lovlig ikke redd for Gizmo? Nei, nei, nei. Jeg tror batteriet er litt uh, eh, kleit på den, for ja, han pleide å svaie med musikken. Er han ferdig nå? jeg tror det. Ja. <laughs> Vi, vi, har han her for å spre litt julestending, for han har på seg julenisselue og greier. Ja, han er en artig kar. Altså. Han er det. Og så altså, er Theodor her. <laughs> Ja, Knut sin katt, og min katt er her. Eh, han ligger i et skap her og sover. Ja. Og så er bikkja til mamma og pappa. nå, så det... <laughs> For nå er jo, begge, nå er jo vi hjemme til jul, begge to. To griser, to katter, en mogwai og en hund. Ja, det er så ikke det... dårlig det. Nei, det er ikke galt. To mannegriser. Ja. ja. Uh, nei, uh, skal vi catch up litt, snakke om filmer vi har sett i det siste, ja. så kanskje... Og så litt julefilmer. Så går vi elegant inn i julefilmer. Og veldig elegant. <laughs> Sikkert veldig, veldig elegant. elegant, det ser jeg for meg. Ja. Uh, ok, uh, eh, og har du sett i det siste? Det er jo en måned siden forrige mm. episode, mm, Jeg tror faktisk jeg har sett en del filmer, altså. Ja, for det har jeg jo gjort. Mm. Så eh, det her kan bli en episk episode, altså. Den første, altså, hvis jeg skal gå etter de filmene vi snakket sist, den første jeg så etter forrige episode var vel uh, Kim G. Woon sin A Tale of Two Sisters fra 2003. Den så vi sammen. Vi gjorde det. Ja, ja. Så, mm. så da kan vi jo slå... Da gir vi ikke prate om det. Det er jo ikke andre enn oss som hører på. Nei. <laughs> jeg digger den, altså. Det var kjempebra. Jeg er jo kjempefan av, av Kim Ji-woon. Eh, den første filmen jeg så, han var filmen han lagde etter at Taylor Two Sisters, A Bitter Sweet Life, som kom i 2005. Å, bra er ikke den filmen. Det er fortsatt favorittfilmen min til, til Kim. Er altså, den, den, er, så kongen av filmen. Eh, den er så badass. Ja, jeg, jeg har ikke talt på hvor mange ganger jeg har sett den, men det er lenge siden jeg har sett den nå da. Ja, det er noen år siden faktisk. Vi skulle ikke ha sett den i jula engang. Det er jo en det hadde sikkert vært fint. Ja, det hadde mye Etter julaften, for da har ikke jeg noen julestemning altså. <laughs> Så det er fint. Ja, nå skal vi bare si julehylen. Ja, men jeg er tilbake til den. Den er, den er altså så melankolsk. Det det. Og, og, og, for å bli litt svulstig, ja, den er utrolig lyrisk eller poetisk. Mm. Og, og ha den tonen i en, i en sjangerfilm, sånn som det er der, ja. det er bare det, bare, åh, det, det, gir så mye ekstra altså. Den skiller seg veldig ut fra andre krim, thriller, altså actionfilmer fra, fra Østen egentlig. Ja, det, ja og nei. Ja og nei, for det selvfølgelig, ja. hvis du ser på filmene til Bita Kashi Kitano, så ser du nok av melankoli og poesi i de filmene. Ja, og det, det samme er jo med eh, med filmer som, ikke sant, du ser Oldboy, ikke mm. sant? Ja, selvfølgelig, men jeg føler Sweet Life har en litt egen, mer romantisk tone. Helt, helt klart, helt klart. Mm. Men, men, det er alltid en god dose melankoli mm. og, og, og, en litt sånn lyrisk tone i mange av de her... De fleste, eh, til og med Johnny Toe sine ja. filmer har det. Og det, og det, det er jo det, mm. du, det er den ekstra eh, brodden du ser der som ikke du ser i Hollywood. Ja, ja. Men, Så det men er veldig kult. Det er jo hvis du ser på, det er noen av de som, som er skikkelig rota i realisme, altså som, er, som raker vekk mange av de tingene. Veldig sant. The Yellow Sea er en av de. The Yellow Sea, uh, One Night in Bangkok. Ja, One Night in Bangkok. Som er, jo mm. veldig nedstrippet og veldig, veldig stygg. Ja, og Public ja. Enemy, husker du den? Den er jo den er litt sånn sjangerblandende, for den er hysterisk morsom til tider. Og så er den ultravoldelig, og så er den faktisk skummel. Det er en seriemorder. Det er en av de rareste seriemorderfilmene jeg har sett. Den er merkelig, altså. Den er veldig merkelig, men en av de mest underholdende filmene jeg har sett det. Og slutten er jo sl ja, ja, ja. Eh, det er en kul film, mm. det, det hadde ikke jeg tenkt på på mange år. Nei, det er laget noen oppfølgere som ikke er like bra, men, men, eh, men den første Public Enemy-filmen er helt hysterisk. Men altså. det vil jeg si de siste ti årene, mm. hvis du vil se gode sjangerfilmer, spesielt innenfor action og thriller, mm. og, og sånn crime, så er det så er det i, uh, i, i, Korea det virkelig har skjedd, altså. Det er det. Eh, Helt det er utrolig mye bra filmer. Og filmen til Johnny Toda, han, vel, han holder vel til i, eh, i, Han er vel fra Tokyo, er det ikke det? Mm. Altså, ja, stemmer. Uh, uansett. Så det skjer det skjer veldig mye kult i, uh... Jeg må innrømme at jeg er ikke så veldig opptatt av, av skrekkfilmene fra, fra, fra Østen Nei, jeg var heller, jeg var heller over det Jeg ble ikke bitt av den basen. Nei, hverken The Ring eller Ringu Eller noen av de filmene der Grudge av, Ingen av de gjorde noe for meg Og ikke Mike sin uh, audition heller Nei, jeg, jeg, har, aldri vært spesielt fan av, av Mike i det hele tatt Nei, ikke heller eh, Med unntak av uh, samurai-filmene synes jeg er veldig kul ja, det er vel den jeg virkelig elsker, er, uh, <laughs> er det 13 Assassins. Mm. Nei, det er et par år siden jeg så den, men ja. den, den, den, ser jeg på som et ordentlig mester. Vi burde jo ha gjort, hadde et eget podcast om, eh, om, om, ja, om filmer fra Østen. Det burde vi helt klart ha gjort. Mm. Uh, det har vært veldig kult. Men <clears throat> vi kan gå litt tilbake til Tale of Two Sisters. Ja. Mm. Grunnen til at jeg fikk veldig lyst til å se den, var at selvfølgelig jeg har visst om den veldig lenge. Men det har vært litt deilig å ha en, en usett film her, av, av denne regissøren, Kim Ji-woon, spesielt nå som han har havnet i Hollywood og de lagde actionfilm med Arnold og sånn. Så, så var det greit å ha noe liggende som var bra. Men, men, Jim Mikkel, tror du har hørt det samme intervjuet som jeg har nevnt ja, ja, ja. Eh, i forbindelse med Jim Mikkel sin remake av We Are What We Are så sa han at han var veldig inspirert av Tale of Two Sisters. Mm. Og det ser du veldig godt for begge to. Det er selvfølgelig to søstre, det er et uh, skummelt hus, begge har sånn, romantisk... Litt landlig sett. Ja, de har det. Altså, det gotisk. gotisk uh, spøkelses... er ikke spøkelseshistorie, men i hvert fall gotisk. Det er sånn veldig... En gotisk stemning. En Gotisk stemning, det er det. Mm. Og begge er veldig opprivende filmer, Mm. Det er det jo. Veldig. Jeg ser veldig den, og det var derfor jeg hadde lyst til å se den. Ikke bare på grunn av, ikke bare på grunn av Kim Jong-un, men fordi jeg, jeg, hadde lyst til å se, se den på grunn av det. Mm. Nei, så den innfridde for meg. Ja, veldig. Den, jeg, jeg, tenker på den fortsatt. Ja, samme. Den er, den er så intens. Og den er jo... Um, <clears throat> når jeg så den, så var jeg egentlig et stort spørsmålstegn gjennom hele filmen, men når slutten kom... Og, og, veldig mye ble... Det var ikke billig. Det, det, det er ikke veldig ofte jeg ser... Hvis du tar, tar Shutter Island, da ja, ja. Du ser den slutten komme. Ja, når revealen kommer ja. der, så bare føles det så billig. Og... Sånn er det egentlig med alle de hands sine greier. Men, men, men ikke her så føltes det ikke billig. Her var det meg sånn, ah, ok, jeg, jeg, skjønner, men samtidig så er det sånn, jeg har en jobb å gjøre. <laughs> ja, du må begynne å si ting mm. sammen. Du må begynne å si ting sammen. Men eh, ja, det er mer det at det føles ikke, eh, plutselig føles det ikke tegnet, det føles Nei. bare som at, åja, oh, du får en liten reveal som... Mm som gjør at ting gir litt mening, men den, den beholder jo en del av mystikken. Her. Veldig, for det er fortsatt scener jeg sitter igjen og tenker på, men ok, hvorfor skjedde det? Ja, ja, ja. Så, det er fortsatt nok av ting å tenke på. Jeg er ikke ferdig med det puslespillet, nei, nei, nei, jeg må se den igjen. Men, uh, så den er proppfull av atmosfære og sterke skuespillerprestasjoner og veldig, veldig, veldig mange kule... Veldig mye kult kameraarbeid. Veldig, ja, så... Den er veldig smakfull. Veldig. Den er det. Mm. Så. så nei, nei, den filmen likte veldig godt begge ja. to da. Nei, den gikk rett hjemme hos meg. Ja, sånn var Så Tale of Two Sisters eh, har vi sett begge to. Hva har du sett for noe mer da? Jeg så alene, så så uh, den her quasi-dokumentaren, vil jeg kalle det da. Uh, eh, 20,000 Days on Earth. Jeg har sett den, ja. Ja, Nick Cave-filmen. Eh, ja, jeg har ikke sett veldig mange... Altså, jeg har ikke sett veldig mange dokumentarer. Altså, for det om det er fiksjon her, eller noe det, det er en fiktiv dag i livet altså, ja. til Nick Cave, for det, det er sikkert veldig mye her av det han gjør. Antageligvis er nok dagen hans kanskje litt sånn ut, ja. for alt jeg vet. Men vet du noe, det er veldig lite dokumentarer jeg har sett i år. Eh, jeg begynte veldig litt med, altså, jeg så en dokumentar Greenwich Village ganske tidlig i år. Jeg har sett en del mm. filmdokumentarer, og det har jeg gjort. Men jeg har ikke sett uh, så mye andre dokumentarer. Det, det, er litt dumt, for jeg liker veldig godt å se dokumentarer. Ja, jeg er kjempeglad i dokumentarer, ja. men det, eh, i år har det faktisk blitt veldig lite. Av andre dokumentarer jeg har sett. Jeg har sett Harry Dean Stanton-dokumentaren. Den har jeg nok ikke fått sett. Den, den, var, den var fantastisk, den altså. Partly Fiction. Ja, stemmer. Den, den, har jeg sett. Jeg så en dokumentar jeg så i år som jeg likte veldig godt. Uh, Big Star. Ah, eh, ja, dokumentar. Kjempe, kjempebra dokumentar. Den likte mm. jeg veldig godt. Jeg har vært fan av Big Star i mange år. Så det var, det var, det var en trivelig kveld, husker jeg. Men, uh, men tilbake til 20,000 Days on Earth. Uh, det er en av de filmene jeg har sett nå, det siste. Jeg sjekket aldri mobilen eller noen ting. Jeg var bare helt... Uh, et veldig godt tegne. Jeg så den med kjæresten min, som er... Hun er Nick Cave-fan, det jo. Men, Ja, ikke, hun, hun oppdaget faktisk... Hun alltid... Hun har visst om han. Jeg tror hun har hørt Where the Wild Roses... Ja, ikke sant. Hun, hun, som alle andre så har hun hørt de sangene som har gått på radioen og sånt. Ja, ja. Men vi så jo... Eh, hun kjøpte billetter til oss. Eh, jeg fikk i bursdag på sang, til Bergenfest i 2012 var det i 2000 og... Det var i 13, var det ikke fjor, var det ikke? Nei, fjor, mm. Ja, det var det i fjor. Da så vi Band of Horses og Steve Earl og, og Nick Cave. Ja. <clears throat> Og jeg mener, Nick Cave sparker så rævlig. ja, det, det ser jeg for <laughs> eh, det, det er en av de kuleste konsertene. For det, vi sto ganske langt bak. Det var fantastisk lyd, og vi, vi så jo nok, ikke sant? Ja. Men det høljereinte da, så det, vi var veldig trøtte og leie av stå. Sant? Vi hadde vært aller først for å se Steve Earle, og så, så vi Band of Horses, og så måtte vi vente et par timer før Nick Cave kom på. Ja. Så, det, så, vi var veldig slitne, men da ble hun frelst da. Ja. Så etter det så har hun satt opp på YouTube når hun kom hjem og skrev, og sett masse, liksom, alt hun kan finne konsertopptak, og jeg har vist hun plater og ting. Jeg har vel flere mm. DVD-er med konsertopptak selv. Ja, sånn er. Det er jo, han er veldig energisk, og han, han, han står på scenen som en sånn stoisk, eh, mystisk, sånn fantasiskapning nærmest. Ikke? Jo, men samtidig så altså, har han det her eh, sexy, han er, du, han, oh, ja. han er litt Elvis, også. Eh? Oh, ja, han er litt, litt, Elvis og litt Leonard Cohen. Litt Leonard Cohen, han er en gentleman men en sånn svovelprest. Ja, ja litt crooner, ikke sant? Ja, litt crooner. Ja, er en rar <laughs> blanding. Bra blanding, rockestjerne i dress. Liksom. ja, <laughs> Veldig kul kar, og vi er jo kjempefan. Altså, jeg må innrømme det har dabba litt av for min del med platene. Det er først nå når jeg så 20,000 Days on Earth at jeg fikk lyst til å høre på siste plata hans. Ja, jeg kjøpte, jeg kjøpte den kom ut, og den ble litt for dense for mm. meg. Den ble, altså, i bare, bare, enda mer av det samme som, som jeg føler de siste platene, platene har lidd under, da, at de skal være vanskelig å ha med å gjøre, da. Eh, det føler jeg de siste platene er. Mens de platene er forelsket meg, sånn som uh, eh, eh, Henry Stream mm. og uh, Murder Ballads, uh, Let Love mm, Boatman's Call, Boatman's Call Uh, og er jo, uh, eh, jeg The Good Song. Ja, ja, den er jo den. Mm. Alle de platene der, der føler jeg at det er en tygde der, og det er en dybde og alt det der, selvfølgelig er det det, mm. men det er jo veldig lett tilgjengelig. Veldig melodiøs. Ja, veldig melodiøs. Mm. Veldig... Og sånn som... Han går jo fra å være veldig, veldig vakkert og sakralt, mm. og veldig nært, og ømt, men så blir det jo veldig stygt og fandenivoldsk med en sånn pervers humor nærmest, mm, ikke sant? Som vi ser i O'Malley's Bar, ikke sant? En 11 minutter sang om et massedrap inn på en pub. Mm, O'Malley's Bar. <laughs> Ja, ja, som, som, er, som er jo noe av det mørkeste jeg noensinne har hørt, men det er jo noe av det kuleste, ikke sant? Så han er... Men jeg har slitt litt med de siste platene. Altså jeg, altså, jeg hørte jo singelen til Push the Sky, der, altså Jubilee Street. Kjempekul og, sånt, ja, låt, ja. og noen av låtene fra... Jeg hørte jo gjennom platene de kom. <clears throat> Men det var ikke en plate som, altså, som oppfordret meg så mye til å høre mer på den. Men etter jeg hadde sett den i Bergen, altså, så åpnet den og sangen seg litt opp. Men så har jeg ikke gått tilbake, men nå etter jeg så den, så har jeg hørt masse på Cave igjen. Uh, og det var litt deilig, for det, det sto mer på meg enn han, fant jeg ut. For det er bra plater, altså. Det er det, og det, og det, er mm. det, det, er det. Og, og, og den er jo... Det, den må ikke tro det at fordi om noen ikke fenger deg med en gang, så er det ingenting å hente deg. Mm. Når det gjelder musikk har jeg ofte funnet ut det, og det er en klisjé å si noe, men de platene som vi er nødt til å sitte litt med, er mm. ofte de beste. Men, men hvis du tar et annet eksempel som er så langt fra Nick Cave som du kan komme, hvis du tar for eksempel Yankee Hotel Foxtrot til Wilco, da, ja. så mange synes var faktisk, så mange, når den kom ut, så var sånn, åh, det her er jo en ganske vanskelig plate, men jeg synes ikke det er det helt tatt, det var bare, altså, Nei, og, og, når du hører nå, så er det mm. sånn, mm og, og jeg som er vanskelig med det her, Det er litt noise, liksom, men det er jo egentlig ingen, ingenting å, å rynke på nesa. Eller? Apropos det, jeg en, uh, siden vi prater om musikk et litt øyeblikk, jeg har en samtale med Frode om det her. Uh, ja. Det er ingen som gjør det der lenger. Det, det, det der er over, det å putte... Ja, noise. Det, sånn- jeg, jeg, tror det, er, det er litt sånn som fan footage nærmest, at folk har en holdning til det nå at det er gjort. Så hvis du lager en popplate nå med veldig mye loops og noise og pedaler og effekter. Og forskjell, ja. Så for eksempel, Å eh, ta og lyd fra andre, andre lydkilder og legger opp. Og ikke sant? Så, er det liksom sånn, ah, det, det, er bare rip-off nå, ikke sant? Mm. Så jeg, fordi at du så en del plater like etter hjemme, liksom. Der var gismen. Liksom Åh. Skal vi skru av? Jeg vet ikke. Så ikke du mister tråden? Jeg synes det er litt koselig. Åh. I hvert fall, det var veldig mye plater like etter Jacky, der du så det ble gjort veldig mye. Mm. Men jeg bare føler at det var helt vekk nå da. Men tilbake til den Nick Cave-filmen. Jeg vil ikke si noe særlig annet. Den er veldig hypnotisk. Mm. Og den er veldig engasjerende og drømmaktig, og jeg koser meg veldig med den. Og som du sa, jeg fikk lyst til å høre mer på de siste platene faktisk, så det var en veldig bra ting. Veldig, når han, er, når han åpner seg opp om, om faren, ja. Eh, og sånn terapeuten, og så, det var en av forutseende mine, og så når han han og Warren Ellis etter All, og så snakker Warren Ellis om eh, den eh, Jerry Lee Lewis-konserten. Det er noen av de kuleste scenene jeg har sett. Ser ut som han kan eh, finne veien rundt på kjøkkenet, han og Warren Ellis. <laughs> ja, spesjonist. det kan han virkelig. Nei, jeg likte den veldig godt. Ja, jeg gjorde det. Mm. Ok, neste film du har sett da? Um, jeg må tilbake, takk for før Tony Carson Davison. Sånn Earth så så jeg faktisk uh, Captain America The Winter Soldier. Ja, jeg har ikke fått sett den. Den Nei. ligger fortsatt <laughs> og støver ned oppe på, på, på, på, eh, på filmrommet. Jeg, jeg, jeg, likte jo ikke den første i det hele tatt. Nei, jeg er litt likegyldig til den. Ja, altså det er jo liksom, sånn jeg så den, og det, det ga meg ingenting, men, men det var, ja, jeg så, jeg så den først Ja, jeg, jeg, fikk en sånn, igjen, jeg bare ble irritert av overfladisk den var, fordi at, jeg mener, liten grå mus er en fyr, men snill og alt det der, og, og ser jo ikke noe spesielt gal ut heller. I damene ser han ikke, han finnes ikke. Og så blir han beefet opp, og så får han abs. Og damene er bare sånn, åh. Ja, nei, det er bare sånn, igjen, det er bare sånn, ah, bare skyt meg, jeg orker ikke mer det. Mm, nei, han var ikke god nok før han fikk abs. For når skal jeg få abs, liksom? Ikke nei, sånn, nei, det er da sånn, du må få sixpack og, og, og harde, harde mannepupper. <laughs> Mannepupper, de harde. så er da, da er da, da er det, god, det er bare sånn, du, du, får bare lyst til å grine, ikke sant? Ja, det, det er ikke... Jeg var egentlig den eneste jeg satt igjen med etter den filmen. Det er den, jeg kommer aldri til å få abs. Eh, nei. Det er bare... Og, det er litt sånn, hadde du... Det er sikkert noen som hadde skreket litt hvis det hadde blitt... Hvis du hadde hatt en... Eh, en egentlig ganske good-looking dame, da. Men så fikk hun større pupper og, og og ble litt mer sånn, ikke sant? det er greit å gjøre det når det er menn, ikke sant? Da, jeg tror, tror en damer hadde synes det var lite kult. Så som mann så synes jeg ikke det her var så kult selv. Ikke ærlig det her. Nei, jeg synes ikke det. Men det er greit. Mm. Eh, det er en dob veldig dobbeltstandard for de tingene. Ja, det synes jeg er en dobbeltstandard. Men, men i hvert fall eh, The Winter Soldier, der trenger du ikke egentlig forholde deg til den eh, den forandringen der da. Ja, for, for, la meg snakke litt mer om det, for det er interessant, for at, husker du de her greiene om Eh, eh, modellene for eh, for eksempel kvinneundertøy og sånn, ikke sant? Mm. Der er det ofte sånn, se ordentlige damer, liksom, kan de ikke være litt kraftig og alt det der? Kul, men... Ikke sant? Men det er helt greit for meg, jeg liker det, ikke sant? Ja, ja. Ikke noe problem. Jeg holder ikke sånne ting imot noen, ikke sant? Men jeg har aldri hørt noen si det om om mannfolk og liksom Kan vi ikke se noen feite? Kan vi ikke se en vanlig mann liksom, Kan han ikke være litt sånn medister? Kan han ikke være litt hår? Liksom, kan, kan, mm. aldri, det hører du aldri, så det er en dobbeltstandard det, ting. Det er det. Mm. det er det jeg bare kom til å tenke på. Ja, ja. Sånn er det. Hele verden er jo en eneste stor dobbeltstandard når du tenker over det. sånn Uh, ja. Men den forvandlingen da, med at han går fra grå musen til, til, en beefcake, den slipper ja. du å forholde deg til The Winter Soldier. Det gjør du, det gjør du. Her, her, er det bare Cap ja, som prøver å, å finne, finne, seg til rett i den nye verden, ja. For nå lever han i rå tid. Eh, jeg synes, eh, selvfølgelig, det er ikke en veldig bra film, men det er en av de bære Marvel-filmene jeg har sett. Selvfølgelig Guardians of the Galaxy, den som jeg akkurat så igjen på Blu-ray, og den er like bra som nå i sommer. Guardians of the Galaxy er et kapittel for seg selv. Det er, en, det er beste Marvel noensinne har gjort. Captain America er jo ikke i nærheten engang. <clears throat> Men det Captain America er... Men det er jo nesten ingenting av de Marvel-filmene som kan komme i nærheten av Guardians of uansett. Det jeg likte med, med, The Winter Soldier er det at den har litt sånn 70 en 70-tals-vibe. Så du har litt sånn Three Days of the Condor... Uh, Marathon Man. Marathon Man, kanskje, ikke sant? Og du har litt, kanskje litt James Bond. Bond, Paraflex Fear. Paradox, ikke sant, ja. sånne ting. Du har liksom spion, spionfilm. Spion, eh, ja. du har det. Jeg har kjøpt det. Så, så det likte jeg. Men det, det, er jo, det, er jo jo Marvel-formelen igjen, ikke sant? På slutten av filmen så blir det utkjempet et slag som er i lufta over en stor by, ah, ikke Captain America og en sånn ny partner han får, som jeg glemmer navnet på, for jeg er ikke, jeg er ikke så into Captain America. Eh, <clears throat> de må opp i et av de her, de, de må vel inn i tre sånne her eh, flyr for å finne den igjen. Bare, må du ikke spoile filmen! Ja. Må du ikke spoile filmen! <laughs> Jeg men det er samme formel igjen. Ja. Ja, uh, så, så nei, jeg så den, og det var grei tidtrøyte. Ja. Jeg, jeg hater den ikke, jeg var ikke spesielt uh, fan av den heller, men det er helt grei. Helt grei. Mm, grei tidtrøyte igjen. Okay, mm. okay. Så den har jeg sett da. Um, jeg har sett flere. Vil du ta neste? Jeg kan ta det. Um, jeg fikk endelig sett en, ehm, en, film jeg har tenkt å se i mange år. Jeg kjøpte den på DVD når den kom ut, men det ble liksom ikke nå. Og nå fikk jeg lyst til å se den igjen. Ehm, for jeg så Anne på Twitter, holdt på å se den, og det var sånn, ah, The Savages, Philip Seymour Hoffman, jeg, jeg, må få sett den. Jeg så den når den kom ut da. Ja, du mm. så den da, ja. ja. ja for, det var det vel din DVD da, for jeg kunne ikke finne den, så jeg måtte... Finner du ikke DVD-en min? Jeg måtte gå på iTunes alene leie Nei, det er mulig den er pakket ned i kjelleren. Ok, der. ja. Eh, men i hvert fall, det var en fantastisk film, altså. Ja, ja, ja, eh, men jeg så den på da, for Livsgrim Hoffman, men eh, jeg må si at Laura Linney stjeler jo showet. Det er hun sin film. Det er jo det. Mm. Hun er vel... Altså, det handler om det søskenparet her, og faren de sin som er... Han begynner å bli dement. Ja, og han, han, han synger jo på siste verset for mm. å si, være litt sånn uh, stygg her, men han gjør jo det. Han, han er jo dødende Uh, offer, det vet det er ikke helt, men eh, ja, ja, uansett. Det er, det er en veldig nær øm eh, og sår film, veldig sånn hverdagslig i stemninga. Uh, har sett Philip Sim Hoffman i sånne roller før Det har du helt klart Men jeg, føler hver gang så er det en ny nyans i karakteren hans mm. men, men, igjen, jeg, må si Laura Linney Jeg, bare synes hun bærte denne filmen På en forferdelig gripende måte da. Eh, hun, er en fantastisk skuespiller. Hun er det, hun er det. <clears throat> Nei, den bare rørte meg veldig. Mm. Jeg var engasjert i to timer, jeg følte masse. Eh, slutten jeg traff meg, jeg tror faktisk jeg til og med måtte eh, tørke vekk noen tårer på slutten her, altså. Eh, nei, det var bare en veldig rørende og veldig sterk film. Eh, Resistert av Tamara Jenkins, ja. Åh, som jeg savner Philip Seymour Hoffman, altså. Eh, det, var ikke, det ikke laget noen film siden den heller. Var ikke det? Nei. Har du lagd før den? ingen som jeg har sett. Hun okay. har laget uh, kortfilm, og så har hun laget en film som heter Slums of Beverly Hills i 1998. Nei, jeg har ikke hørt. Nei. Ok, men jeg, håper virkelig, virkelig, eh, virkelig at Tamara Jenkins gjør noe mer, for at The Savages er virkelig en fantastisk film. Altså. Ja, den er det. Det er helt klart. Uh, så den... Uh, nei, den gikk rett hjemme hos meg. Det er en sånn fin uh, liten indie-dramafilm. det er veldig min type film, egentlig det er, mm. det, det, er akkurat, det er akkurat i min gate. Jeg setter veldig pris på sånne hverdagslige ting. Så hvis du tenker på Noen av Nomas Tibushemi sine filmer, som, som, som, den siste han... <clears throat> Nei, ikke siste, men... Uh, den siste... Um, ja, ja, selvfølgelig Lonesome Jim. Lonesome Jim. Som er en av mine favorittfilmer. Mm. Den er jo veldig samme stilen. Jeg tenker også på Love Lies her. Med, med, med Hoffman, ja. Mm, helt klart. Det var jo den gata her. Og er jo den neste filmen jeg skal prate om, for litt grann faktisk er jo i den gata her. Så. Ja, og neste filmen du har sett da? Det er filmen Ashley Judd som jeg kom over, jeg bare satt og, og, og switchet litt rundt på TV, noe jeg nesten aldri gjør, men så bare, jeg går rett til filmkanalene da, så jeg gikk rett til TV2-filmkanalen. Mm. Og der, gikk, eh, der begynte den filmen akkurat det jeg trykket over, og det var Come Early Morning, eh, med Ashley Judd blant annet. Um, og jeg var bare jeg så ti minutter og var sånn, ja ok, jeg må bare se det her. Jeg klarte liksom, jeg skjønte meg, det her er noe, det her er noe jeg blir nødt til å se eh, sørstatsdrama, det er jo det, som der du føler deg, eh, jeg vil si litt, eh, hun er ikke ødelagt kanskje, men hun er, hun har brent seg i kjærligheten såpass mange ganger at hun har det ikke i seg til å gå inn i et forhold og gi av seg selv da. Hun lider veldig under det. Hun har jo hatt et veldig dårlig forhold med faren sin, og det tror jeg hun har gjort noe som gjør at hun har et kanskje anstrengt forhold til menn. Mm. Eh, så det er egentlig hun. Eh, du følger hun uh, i livet sitt i noen dager eller et par uker, da, eller en ukes tid, der hun møter en fyr. De starter et forhold. Og han er, en, han er en veldig bra fyr. Han er en veldig sånn temmelig omtenksom, og egentlig liksom, bare stand-up-fyr, da. ingen, ingen mørke hemmeligheter virker det som, eller noen ting. Og han er, respekterer jo, og, og det virker som hun er tiltrukket av alt det der også, men hun bare, hun driter egentlig over ham, og hun er utro med han og behandler han som dritt, ikke sant? Mm. Og det er nærmest som at hun ikke kan hjelpe seg selv, ikke sant? At hun har ingen frivillige når det gjelder det her, fordi at hun er blitt såpass ødelagt av alt hun har opplevd. Så det er veldig interessant å se på, men det, altså, hun er ikke svartmaler, som altså, at hun er et dårlig menneske, eller det, filmen er ikke sånn, den dømmer nei, ikke karakterene, den observerer det. Mm. det eh, det var bare en veldig skripende film, altså. Og sånn som The Savages, veldig hverdagslig, veldig... Uh, Landlig setting. Landlig setting, ja. det er jo... du ikke i The Savages, og det nei, nei, nei. Du, ja, det er veldig mye kule, kule folk som dukker opp her, uh, onkelen hos sin er jo spilt av Tim Blake Nelson, ikke sant? Ja, men, men er det en sånn type Ray film? McKinnon spiller ja, men, men nå er jeg mener på noe interessant, er det en sånn type film som McKinnon eller Blake ja. Nelson, sånn som Blake Nelson har jo laget Leaves of Grass, men han har av en, en mye bedre film for noen år tilbake som heter... Eye of God. Eye of God. Det er en sånn type film, mm. det er det helt klart. Og Ray McKinnon har jo laget Crystal Det er et sånn type film, ja. Det er det du hadde elsket. Ja, men når jeg ser den, altså. Og soundtracket var jo fullt av, av bra musikk. Og country, og, ja, ja, visst er det. Ja, ja, visst er det. uh, <laughs> nei, det er en kjempebra film. Um, det, det, er, det, er, det, er, noe du kunne, det, det er noe du kunne ha lest om i en Larry Brown-bok, det her. Ja, men det er fett, jeg skal ta scenen. Mm. Ja, det, ja, du har en kan jeg se den. Og, og Stacey Keach, jeg spiller sjefen hos henne. Ah. Så du har liksom Ray mm. McKinn, mm. Tim Blake Nelson, Stacey Keach, og det er flere jeg bare kommer ikke på da. Men uh, kunne jeg tenke at den minner litt om um, den filmen med Jennifer Aniston. Good Girl. Good Girl, ja. Ja, ja den, mm. jeg tenkte på den. Jeg tenkte på den. Det er jo en veldig bra film. <clears throat> Den er kjempebra, altså. Men likevel. Jeg gjør det. Så nei, jeg vil ikke, men, men ta og, og... Så det er en litt mindre mørk Eye of God og... Å, ja, ja, ja, ja, Den er ikke veldig mørk, men uh, den er mm. altså... For Eye of God er jo bekmørk. Det, denne her handler ikke så mye om liv og død Nei. Egentlig den handler mer om eh, Forhold og sånt forhold, mm. og, og, det her med er hvordan du må Hvordan det du har opplevd i livet ditt mm. Eh, hvordan det preger personligheten din på sett og vis. Og det er det jeg kan kjenne meg veldig enig i selv. Ja, ja, ja. Nei, men tøft. Jeg, jeg, det er alltid gøy med nye tips. Ja, så det, det har kommet early morning veldig, veldig verdt å sjekke. Ja, da skal jeg gjøre det. Mm. Ok, da får du ta en film. Ja, skal vi se. Eh, det her er faktisk... Eh, ja, den neste filmen jeg har sett... Jeg vet ikke om du har sett den der ennå. Eh, det var en, nok en film fra Østen som jeg måtte plukke litt opp på. Det var på tid å se denne da. Eh, det er Memories of Murder fra 2003. Eh, jeg har selvfølgelig bestilt DVD-en på grunn av det. Ja, <laughs> resikert av Jun Ho Bong. Som ga oss årets kanskje kuleste science fiction-film. Ja, Snowpiercer. Og ikke bare det, en av de kuleste filmene i hele året. Ja, han har en fyren som har regissert The Host, som er en av de beste monsterfilmene The Host, han har regissert Mother. Ja, ikke sant. The Host er, oh, mm. veldig, veldig, veldig kul regissør. Ja, han er det. Uh, ikke bare kul, han er bare en fantastisk film Mm. Han er det. Memories of Murder er på mange måter eh, Hvis du liker Zodiac da, Hvis jeg sier Zodiac så kan du kanskje begynne å, tenke deg litt her Det jeg leste om, tenkte jeg jo litt på True Detective Ja, ja, faktisk mm. Men det satt i en liten landsby der. eller? Det er det. Mm. I, I Sør-Korea. Ofte er de, nå avbryter jeg deg veldig, men jeg må si en ting. Ofte er de der filmene der, sånn crime-relaterte filmer som er satt, eh, for eksempel fra Korea, det er ofte urban setting da. Det er ikke det, mm, ja. Eh, nei, det har satt, satt veldig på, på landet, altså. det, det, er ikke ofte du ser mm. i Store åker, lang, altså det er store åker, og det, det er, ja. Da tenker jeg på True Detective. Ja, ja, selvfølgelig, for dette, altså, de damene, det er jo damer som blir drept, det er satt i 1986 det her. Mm. Eh, damer som blir funnet som er kvelt eh, med sitt eget undertøy. Og det, det er de, to etterforskere da, i denne lille provinsen som, eh, som skal etterforske det. Uh, de kjøpte det Task, de, eller? Nei, Park Duman og, og Chu Yong-Koo, de er veldig brutale, men er ganske dumme. Han ene er litt smartere enn den andre, men de er, de er som de sier, kjøpte det Task i det hele tatt. Men det kommer inn en annen politi etter politietterforsker som heter um, So Teoyon, mm. som er veldig kompetent. Men det blir da de tre som er et veldig mismatchet team som skal jakte ned den seriemorden. Det er litt så Twin Peaks. ja, det er det. <laughs> Og, og, det, mener, det, er jo en, det er jo en bekmørk film, men samtidig på grunn av at de folka her er, er så inkompetente, så blir det veldig mye humor ut av det. Og det blir vel, jeg kan jo se for meg litt sånn gnissninger mellom ja, familien og de her to litt landlige Det gjør det. Mm. Altså en av åpningsscenen, altså ikke åpningsscenen, men en ganske tidlig scene i filmen som er gjort i, eh, eh, det er one take da. Veldig imponerende der du... Um, der de har funnet et lik, og så følger du faktisk eh, en av hovedpersonen som er spilt av Kang Ho Song, du, du følger han over et jorde. Eh, Kang Song spilte forresten i Snowpiercer i år, så du vet hva jeg mener. Ja, ja, ja. ja. <clears throat> Eh, du følger han... Ja, ja. Er, han går over et jorde, og du ser det politibiler og presse overalt, ikke sant? Men det er ikke kommet noen sånn forensics-folk ennå. Så han, han, kommer gående over, kan kamera følger han over skuldra, og så kommer han opp til en annen politimann og sier, ja, det er et fotspor, ikke sant? Og så, ja, nei, pff, så tar de bare en pinne og markerer det, Og så snur kameraen, og så går han ned på jord igjen, og så begynner han, henne, vi trenger folk til å sjekke åstedet, henne de igjen, <laughs> og så, og, så, hører han en traktor, og så snur han seg, så kommer det bare en traktor i køen og kører over på det her fotsporet, det, det, er bare veldig mye sånn... Eh, og det har jeg gjort i ett take, så det er veldig mye kamera går frem og tilbake. Og veldig, veldig mm. <clears throat> det, er, det, er, en veldig engasjerende film. Veldig lang, jeg Den er to timer og ti minutter. Ja, det er kult. Den er engasjerende og utrolig spennende. Og den er jo skummelt til tider. For det er, altså det, det er, en scene som, som, jeg husker veldig godt, der de to eh, provinsidiotene, <laughs> um, de, de, har kommet seg ut til et åsted, de har reist tilbake, fordi, eh, og så sitter de i buskene der, og så kommer det en kar og begynner å onanere på åstedet. Mm. Uh, men, Returning to the sea. Ja. <laughs> ikke sånn. Så det, nei, jeg likte den veldig godt, altså. Men du må ikke snakke noe mer om Nei, jeg må ikke det. Nei. Men den må du se, altså. Jeg, jeg, jeg tar den i rommet, jo da. Mm. Eh, men den er, den er veldig episk, den, den er veldig, ja. Det høres ut som en film jeg kommer til å elske, det Det, er en av de beste eh, seriemorderfilmene jeg har sett, altså. Ja, mm. kult. Og det er sånn sang, hver gang det er en sang som har blitt ønsket på radioen, så skjer det, altså det er en, en spesiell sang. Hver gang den er ringt inn, så skjer det et mord. Det sånn, ja, det, så, så, det er en, en, spesiell melodi eller sang som går igjen? Mm. Da tenker jeg liksom sånn M- Frit, er det en sånn Fritz-slang-referanse? For det har du i Emma du, eh, du har den her... Morderen ønsker seg en sang på Ja, jeg vet, men det, det, det morderen der i den i Emma er knyttet opp mot en bestemt mm. melodi. Ja, det var litt kult. Vet, det er nødt til å være en slags referanse, altså, vil jeg tro. Mm. Ja, uansett. Nei, men jeg var i hvert fall veldig fan av Memories of Murder, altså. Mm, veldig kult, veldig kult. Og du da? Neste, uh, neste, filmen jeg så, så er uh, Mutters alene i mørket. Uh, og jeg ble jeg pinte meg selv igjennom. Ikke det, altså, jeg elsker den. Jeg, jeg, jeg, altså, jeg har ingenting negativt å si om det her, og det er veldig rart, for det her er en farm footage horrorfilm. Og det, det har jeg snakket om For det er bare ikke jeg fan av, altså. Men denne filmen heter The Borderlands. Jeg så den tidligere. Jeg så den i, i oktober. Det er en mm. brittisk, uh, eh, brittisk eh, produksjon her. Uh, jeg vil si, og det her er for de av dere som liksom kjenner til denne subgenren og har lidder gjennom en del av de filmene, noen av dere som hører på elsker det sikkert der, for all del. Det å gå på kino og serier, det, det er nærmest som å, å ta en sånn berg-og-dal-bane fordi du vet at du kommer til skvette og hoppe og skrike med vennene dine. Noen av dere elsker sikkert det, men for meg har det ingenting med film å gjøre. <laughs> jeg har det ikke med det. Nei, men det er litt som å gå et spøkelseshus og, og, ja. og, og være litt... Ja, det er gøy, men, men mm. det er ikke for meg er det ikke bra film. Nå. Nei, det er det ikke. Det er, det er noe du mm. bruker til en ting, ikke ja. sant? Sånn som du går på et treningsstudio for å folk får brenne noen kalorier, ikke sant? Du går der for å bli redd, men når jeg ser en skrekkfilm, så ser, vil jeg ha en bra film. Jeg vil ikke nødvendigvis, om jeg blir så veldig redd, jeg er ikke så veldig nøye. Det er gøy det, men mm. jeg vil ha en total opplevelse da, og jeg vil jeg føle at jeg får noe mer enn bare det. For det er sånn som når jeg sa The Conjuring. <clears throat> Der får du bare en ting. Du får bare en ting. Og knapt nok det, for jeg sovner i, i kinosalen Greia er den at nå, jeg merker jo det at når en scene blir satt opp som, som nå skal jeg kvekke, ja. men da blir jeg veldig sånn, ja, kom igjen, nå skal vi se om du ja, kan få Ja, skal vi se, du bare stirrer ja, i hvite. Ja, jeg gjør det. Uh, så, det funker ikke på min del heller. Hvis det er alt en film har å komme med, så, så kan det være det samme. Altså. Og The Borderlands, um, den, den, har, den, har, noen av de eh, mest charmerende og, og, og, og en sånn type film noensinne, altså. Du må tilbake til Blair Ridge Project for å finne en fan footage-film i det kalibret. Mm. Du må det. det. det. er faktisk ikke snakk om noe annet. For det om jeg føler at Borderlands egentlig ikke hadde trengt å være fan footage. Uh, nei, altså... Men det, det, er jo visse scener som bare funker hvis de er fan footage. Men det er det som er litt <laughs> kjipt med The Borderlands, er jo at mm. et par porsjoner av filmen er ikke det heller. Mm. Første shotet du får se i filmen er sånn innklippsbilde for å sette stemninger for å vise hen du er. Mm. Og så hopper du inn i kamera til han ene hovedpersonen. Mm. Og sånn er slutten her. Det er jo innklippsbildet, som er sånn total, totale shots av, av, landskapet i den lille mm. engelske bygda. Så det er liksom liksom, ah, er det her noe de... Altså, det er en indie-produksjon der, men var det sånn at for å få pengene til det Ja, jeg... Nei, de fortalte at hvis dere gjør det farm footage, så skal dere få lov jeg har litt inntrykk av det, altså. Jeg, jeg føler det kan det, være, altså. Men, men alliavel, filmen lider ikke under det i det hele tatt, for at det narrativet funker. Mm. Og jeg, jeg, var aldri irritert, for at karakterene er så mm. gode. Ja. Men, men, bare kort om plottet da, det du følger er en eh, prest, katolsk prest, og jobber på Vatikanet, og hans jobb er å reise rundt og sjekke ut eh, eh mirakel, eh, altså å sjekke ut om mirakler som er blitt anmeldt eller eh, rapportert til Vatikanet. Om de er ekte. Om de er ekte, da. Så han gjør det her, han reiser rundt og sjekker om, det, om, om, de, om de, holder vann. Mm. Uh, så han, han, er da blitt uh, sendt etter og kommer til den her lille uh, britiske uh, gårdssamfunnet nærmest for å, å, å sjekke sjekke en gammel kirke da. Og med seg så har han også fått en sånn ung, sånn, eh, sånn, eh, ung, sånn gearhead-fyr, som er ja. tech-mannen hans, som skal hjelpe ham med kamera og alt det her greiene. Mm. han er jo ateist. Han er ateist, <laughs> eller i hvert fall agnostiker da, om mm. ikke annet. Um, og um, de to, de har bare veldig mange, veldig mange bra samtaler gjennom hele filmen. Mm. Og det er jo det, ingen av de, de, de, de er ikke, du, du, kjøper de da. Mm. Han tech-fyren ser sånn tynn og bleik og briller, og han er charmerende og artig, og litt irriterende Men han ser ut som den fyren, de har ikke bare tatt en veldig kjekk fyr og fått han til å se nørdet ut, ikke sant? Nei. Jeg, han, jeg kjøper han som den fyren, og presten er... Han ser ut som en IT-kar, liksom. Ikke sant? Presten sånn sent i 40-åra, tidlig 50-åra, du ser han har levd et liv, ikke sant? Um, det er jo hinting til gamle saker. det sånn, er det jo, og det er veldig kult. Men, men de har mange sånn eksistensielle samtaler på, på den lokale puben og sånn, De sitter mm. jo, de sitter og <laughs> legger, de sitter og spiller legger pusslespill, ikke sant? Mm. Det er bare sånne ting du aldri ser i en horrorfilm. Katolske prester i alle filmer drikker. Det gjør det jo, det, det gjør han, og det, det har jeg sans på. Mm. Ja, men det var bare veldig god karakter, og veldig god stemning, og jeg ble ordentlig redd der. Mm. Den skremte meg. Men det viktigste da var samspillet mellom de karakterene, og det at jeg, mm, jeg var redd for at det skulle skje noe med dem da. Så filmen funket veldig for mm. meg. Jeg synes liksom, den hadde, som du sier, sikkert ikke trengt å være fan footage, men det gjorde den litt intens også. Det, fordi at det at du kunne se kameraene de hadde satt opp i kirka om natta, ikke sant? Mens de ikke er, mens de ikke er der, alt det der. Det, det ble litt effektivt da, på sett og vis. Så i denne filmen funket det nå. Um, så det var en veldig positiv overraskelse. Og The Borderlands kommer jeg til å se igjen. Jeg håper jeg kan få sett den med Erik, blant annet. Sånn, så. Jeg tipper han har likt den. Ja, veldig, veldig kul film. Så den, den får du for 2-3 pund på DVD. Ja, det gir den vekk på Amazon. Å, det er en sånn film. Du, du kan bare kjøpe den Amazon Co. UK. Ja, du kan bare kjøpe den, for det, det, det, jeg skal love deg, uansett om ikke du tar den sjangeren seriøst sånn som det er og du bare vil kvekke eller bli redd, så kommer den til innfri der også. Ja, for du, du, blir redd. Du så gjør det. Nå er det den mest fryktinngytende slutten. Åh, du, altså. men ikke si noe mer om det. Å, herregud, å, herregud. Nei, men The Borderlands gikk rett hjem hos meg i hvert fall. Så. Ja, og neste film på din der da? Neste film, skal du se... Um, jeg har en liste her, vet du. Eh, alle som har meg på Facebook, de vet jo at jeg legger ut bilder av alle filmene til. Så. Nå skal jeg referere til den her. Neste film jeg så var etter Memories of Murder, så så jeg Tusk. Ok, men du, det er min neste film her, så kan ja. vi ikke bare samkjøre det. Det, det er det vi gjør her. Mm. Ja, jeg gleder meg veldig til Tusk, men samtidig, jeg hører jo fast på Smodcast da. Podcastet til Ken ja, Smith og Scott Mollisher. Uh, eh, og episoden, en episode i Smallcast som heter The Carpenter and the eh, Walrus. Ja. Der ble jo på en måte Tusk født. Der eh, noen hadde sendt i en link til no noe som kan minne oss en brittisk Craigslist, der det var lagt ut en sånn eh, annonse der noen sier at eh, <clears throat> jeg, søker noen som kan, eh, jeg søker noen som har lyst til å bo i en leilighet eh, i huset mitt. Og du kan bo gratis hvis du uh, går med et valrosskostyme tre timer hver dag. når du er i valrosskostyme så må du lage valrosslyder og ganske ting. Men du kunne bo der gratis da. Og de ble bare sittende og fable, fable om, uh, om, sant, om, det her da, i podcastet, og leser skakke. Men du hører det i podcastet at Kevin Smith begynner rett og slett å... Og så, ok, det her må være en film og så plotter de ut hele filmen da. Til og med opp til altså slutten er plotta ut, og det hører du på rulleteksten på, på Tøske. Uh, det viser seg etter hvert det her at det her var bare en hoax da. Det var ikke ekte i det hele tatt, så han fyren som lagde den her eh, falske annonsen, han har vært på smådkast i ettertid og sånn. Men uansett så ble det jo en film av det da. Og det fikk jo Kevin Smith litt etter Red State, så har han jo gjort så all verdens, ikke sant? Og, og, og han trua jo før Red State, så trua han jo med å slutte. Ja, og han skulle mm. jo etter Red State, så hadde han en sånn stor sånn hockeyfilm på gang. Ja. Han skulle øh, bruke hele castet fra Red State til å lage en hockeyfilm. Mm. Men det, det holder på å bli en tv-serie, så jeg vet ikke. Ja, riktig. Mm. Men den ligger litt på, for nå, nå, holder han jo på. Han skal lage noe nå, for, for uh, Tusk er første filmen i en trilogi som han kaller The True North Trilogy. Scott Mosher og Kevin Smith er jo vanvittig opphengt i Kanada. Ja, det merker du på, mm. Eh, på podcasten. Smodcast, de har sånn Scan BC, de, de har police-scanner fra British Columbia, der de sitter og ler av veldig ofte sånn troskyldige hendelser som politiet må... Og min favorittepisode på Smallcast i år var når de snakket om... Eh, om eh, Hitchbot! Hitchbot. Herregud, jeg lo faen meg. Ja, den er fin. Altså, de snakket om den haikende roboten Hitchbot som mm. skulle haike fra... Ja, over Kanada, på ja, Fra Victoria, eller til Victoria. Ja, jeg, jeg, jeg er usikker, men den skulle mm. krysse mm. veldig mye av det kontinentet. Mm. Og det klarte den. Den kom seg heilskina ja. fram, men eh, Smith og Mocher, de, de, var jo redde for at noen skulle voldta den. Selvfølgelig. <laughs> Fuckbot. Ja. <laughs> For i sa så hadde jo noen enten ødelagt den eller knullet den i robotansiktet. <laughs> Men det, det, den kom seg, altså hvem vet om det var en uh, ensom trailersjåfør som forgreip seg på, på Hitchbot i nattens mulm og mørke. Hvem vet? Det, det, kan ha skjedd. Hvem vet? Altså, mm. folk har sin, eh, sine lyster. Men, men, når du ser Hitchbot, så ser han veldig nusselig ut. Da. Han gjør det Så du får jo bare lyst til å ta han med hjem og være god med han. Ja, du mm. får ikke og, lyst nei. til å gjøre noe av de tingene. Nei, nei, ikke det helt. tatt mm. Men <laughs> jeg vet ikke om han kommer til å lage en film om Hitchbot, men det blir en True North-trilogi som er planlagt, og han er akkurat nå, etter nyår, så er han snart ferdig med å filme oppfølgeren til Tusk, som heter uh, Yoga Hosers. Stemmer. Uh, det er datteren til Kevin Smith, eh, Harley Quinn Smith, som ja. spiller vel hovedrollen sammen med datteren til Johnny Depp. Ja. De, de, er med, de to jentene er med i 4-5 minutter i ja. tøsk. La oss ikke snakke om hvem andre som er med i tøsk. Nei, la oss ikke snakke om det. <clears throat> La det være en overraskelse. Men i hvert fall, eh, jeg synes tøsk funket på sett og vis. Den funket helt opp til slutten. Ja, det er det jeg mm. føler. Slutten funker ikke for meg det Nei, det, det, det synes jeg kan han fikk til det helt tatt. Det som funker er er spesielt Michael Parks. Mm. Han er så bra her, altså. Uh, Michael Parks er Hver linje som renner ut av kjeften bare i denne filmen her er gull. Og han spiller mm. rollen til perfeksjonen der. Du Han er så i den rollen også <laughs> Du altså. merker at Smith hadde veldig gøy med å skrive den rollen. Ja, det er to roller i filmen han virkelig hadde gøy med, og den andre rollen vil vi ikke snakke om. Nei, la det være en overraskelse. jeg har veldig lyst til å snakke om den, Fordi at eh, ja. de scenene med den andre karakteren er noen av de, faktisk tror jeg, det er noen av de beste jeg har sett i hele år. Ja, nå er jeg veldig godt av det. Jeg har ledd så mye mm. av de scenene, men... Eh, men ja, jeg vil ikke si det, altså, Tøsk er veldig underholdende, veldig, veldig skitten og veldig syk. Mm. Veldig syk eh, og, og, morsom og alt det der, men den, den har en slutt som jobber veldig imot eh, filmen ja, det, det, sett, Historien vil gå en vei ja. Det er en veldig organisk uh, Det kunne vært Jeg ser slutten selv ja. Men Smith uh, tydeligvis uh, Han er jo egentlig en ganske god historieforteller Men der svikter han også altså. Eh, som ja. historieforteller, synes jeg. Ja, og, og, den er mm. veldig, noe med motivasjonen på slutten der, er veldig selvmotsigende mm. for det filmen sier med noen av de siste scenene, føler jeg. Så det, det, bare gir ingen mening for meg. Så for meg feiler filmen litt der. Ja. Men det er en film som er veldig, eh, så den er verdt å se, for det er ting i tøsk, du, du kommer aldri til å se det noen andre veier. Nei, du liksom. gjør ikke det. Og det er jo, når jeg så den andre gang med, med Erik, så var det sånn, jeg sa til Erik etterpå at nå har jeg sett denne her to ganger i løpet av tre dager, og det er ting jeg virkelig ikke har hatt behov for å se av. Så jeg tror ikke jeg kommer til å se den ene med det første, altså. Det gjør jeg ikke. Men um, er, ja, det, det, er noen spesielt uh, eh, valroskostyme til det, Robert Kurtzman. Kurtzman som har laget det. Mm. Så. Det er jo så grelt. Ja, men ikke si noe mer om det heller. Og Nei. Det at Folk må bare se det her. Ja, nei, det, det er såpass fucked up at hvis du har lyst til... Altså, jeg mener, det, det er jo litt sånn i Human Centipede om egentlig, da. Ja. Du har kanskje ikke sett Human Centipede? Jeg har sett den, ja, dessverre. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg gav det. Så, så du, vi er jo litt i, i torturporno og så høy sjokkfaktor-landskapet, i ja, det, det, er jo det. Men, men, samtidig så er det... Men utenfor mye vold og gør. Ja, faktisk. Det er mer... Eh, men det du ser er ille nok, altså. Ja, det for all del er ille nok. Mm. Det vel, ja, det er akkurat det. Det er vel hele den forvandlinga. Det, det, er ikke det at det er liksom grafisk, det er meg bare det er, resultatet. Det du ikke ser av i Tøsk jo, gjør det jo ganske mye jævligere. Det gjør altså. det. Mm. Nei, men som forholdet, jeg har vært fan av Kevin Smith i sikkert 13 år, eller noe, jeg er ikke sikker. Veldig, veldig lenge i hvert fall. Ja. Og, um, og Tusk er ikke mest hans sitt. Nei nei, nei, nei, nei, men det er jo noe av det mest unike han har ja, gjort. Ja, det er det. det, det. Men altså, det skal jo nevnes at den True North-trilogien, Tusk er den første, neste blir Yoga Hosers, uh, eh, som, som, det er en monsterfilm. Ja. Eh, siste eh, installasjonen i trilogien det. blir uh, Moose Jaws. <laughs> det er den jeg gleder meg med. Ja, og det er faktisk rett og slett uh, Jaws, eller Høysommer med, med, en elg. Det er satt på en sånn speiderleir ja. i Kanada, mm. og så er det en sånn killer moose. moose ja. mm. det, det, kommer til å bli så bra. Jeg, jeg, jeg mener, jeg kjenner av det. Den filmen vil jeg bare se, altså. Kevin Smith var jo på New York Comic Con. Ja. Og, og, det ble jo selvfølgelig en smodcast-episode ut av det. Det er det jeg liker med Kevin Smith, hvis han har en... Når han er på Comic Con i San Diego og sånn, de... de um, <clears throat> monologene sine, altså det blir lagt ut eh, som podcast, ikke sant? Så du får det med deg uansett. Men i alle fall New York Comic Con, der var det en fan som var inne. Uh, og så sa han til Kevin Smith at... Um, har du egentlig tenkt på at det hadde vært veldig kult om du brukte uh, Walter Flanagan og Ming Cheng og Brian Johnson. Og BQ. Ja, altså gutter fra Comic Michael Samson. Ja, Samson. gutta fra mm. Comic Book Men, eller mm. Tell mm. Them Steve Dave og alt det der. Ja, og du bruker de som speiderledere da. ja. <laughs> og Kevin Smith, nei, det har jeg ikke tenkt på, men det skal vi i manusen. Det var vel en spesifikk serie han sa at han hadde lyst til å se elgen komme gående med Brian Johnson sitt skjegg. Ja. og det var sånn, den scenen, ja. men den er nå i filmen. Ja, ja. Tenk han fyren da. Jeg mener, jeg, hadde, jeg, tror jeg hadde begynt å grine av glede. Ja, ja, samme her. Mm. Liksom, han har bare suttet der og helt random nevnt noe greier, og så vet du noe, det skal jeg filme. Mm. Jeg mener, og gøy må ikke det ha vært for en fyr. Det, det, sånn- det er det, som gjør Kevin Smith sånn en unik person. Han er så tilgjengelig for, for fansen. Han er, han er så mm. kul med fansen sin. Ja. Han, er, han er en... Mange vil si han ja, han er så feit og irriterende og alt det der. Fuck you. Han er jo gått ned 30 kilo. Det har han mm. gjort. Mm. Han har jo sluttet med sukker. Og... Ja, det jeg, reven sier rett ut av boka hans, føler jeg. Ja, jeg skal gjøre det etter nyår. Mm. Men... Uh, skal jeg dra en Chris Pratt? Nei, jeg kommer aldri til å dra det så langt, altså. Jeg har ingen interesse av å dra det så langt. Nei, jeg, ikke, men... jeg har ikke motivasjonen, jeg har ingen Marvel-rolle. Nei, jeg, ikke, jeg, skal liksom ikke spille en Marvel-film heller, så øh, det, det, har jeg ingen behov for. Det, men, men, det skal jo nødvendigvis at grunnen til at vi har Tusk er jo det at Kevin Smith gikk på Twitter etter eh, etter eh, The Walrus, nei, Carpenter and the Walrus-episoden, ja, ja. og så sa han, hvis dere har lyst til at jeg skal lage Tusk, så må dere skrive hashtag WalrusYes. Og han fikk bare yes, bortsett fra en kar som sa at jeg ser at alle skriver Walrus yes, og jeg må bare bryte den over og skrive Walrus nå. No. <laughs> Men han vil da virkelig ha den. Ja. <laughs> Um, men altså, nå, når, hvis jeg skal hashtagge det her, så blir det Walrus what the fuck. ja, ja, <laughs> For det er ganske, ja. Men, men den ble jo på ingen måte noen suksess. Nei, den gjorde det veldig dårlig. Men over vitsen å sette den opp som de gjorde, altså de, var, de satte den, den opp på den veldig mange... På, på, jeg tror faktisk den oppla på 600 skjermer, mm. altså. Og det er en big release. Ja, veldig stor release. Det... den, spilte egentlig på tomme kinosaler. Hvis, ja. ja. Så det her tror jeg er en film som hadde gjort det mye bære på Hvis han hadde gjort sånn som eh, Red State At han hadde turnert med den ja. gjort, Kjørt en self-release på den Og faktisk eh, bare kjørt den rett ut på VOD, så tror jeg det hadde vært det beste for den filmen, rett og slett. Nei, klart. Hvis ikke så måtte vi ha markedsført den som bare faen, og det, hvordan er det markedsfører en film som det her, liksom. Du har, jo, du har jo Justin Long, og du har jo faktisk til og med I See Dead People-gutten her. Det har du, det har du. <laughs> men, men, jeg vil si, en synes jeg mm. tøsk det at den ble en, en, en fiasko når det gjelder box office, og egentlig når det gjelder omtaler da. Ja, den der er slakta. Mm. Eh, det er ingen som har tatt noe penger her de hadde tjent inn det lille budsjettet på å selge det til uten, ja, ja, de solgte utenlandske uten, Så det var ingen som tappte noen penger på Nei. Tusk. Der, og det er jo derfor at samtidig, like etter Tøsk, så fikk han også penger til å lage Clerks 3. Ikke sant? Så etter Yoga Horses, så blir det Clerks 3, og så etter Clerks 3, så ja. blir det Moose Jaw. <laughs> Så Kevin Smith, han har ikke tenkt å gi seg på en stund, altså. Han har jo også en Krampus-film han har tenkt å lage. Ja, men nå kommer men, det en annen Krampus-film. Det er jo laget av regissøren som har lagd Trick or Treat, som er en av de kuleste Halloween-filmene ever, spør du meg. Og han har virkelig sensibiliteten, og så han har det der glimt i øyet. Ja, så jeg tror ikke Smith kan gjøre den Krampus-filmen nå, egentlig. Nei, jeg tror ikke. vente litt i hvert fall. Gene Simmons han hadde noen møter eh, med Kevin Smith. Gene Simmons har bestemt seg for at han skal begynne å lage... Det er Kiss? Ja, ja. lavebudsjett horrorfilmer, men det ser, det ser, kanskje ut som Kevin Smith han skal lage en. Eh, så, så Smith har veldig mange baller i lufta nå, altså. Ja. Mm, det har han. Masse podcast, masse filmer. Mm. Ja, men det, det var... Og TV-serier, ja. Det ble ikke noe av Hollywood Babylon. Dessverre. Eh, Gøy at Ralph Garman dukket opp i... Uh, ja, Ralph Garman dukket opp i Tusk. Eh, mm. Ok, men nok om Tusk. Ja. Det, det, var gøy, og det er verdt å sjekke ut. Eh, det er helt klart. Mm. Men, uh, ja, ja Theo Dusen. Ja, ja, ja. Mm. Ok, uh, neste film på min liste. Um, det er en film jeg kan ikke snakke så mye om, for at jeg... jeg, jeg, altså, jeg føler meg veldig dum, men, men jeg har aldri hørt om regissøren før. Jeg, jeg, ikke, altså, jeg, jeg ikke, jeg kjente ikke igjen noen av skuespillerne, veldig dårlig. Men det er en julefilm jeg ble anbefalt av Anne å sjekke ut, uh, A Christmas Tale, fransk film. Mm. Um, så jeg så den, uh, og det hun anbefaler er så regel veldig bra, så jeg hadde jo forventninger til den for all del, men... Eh, At Buffy Anne? Ja. Ja, stemmer. Mm. Ja, ja. Uh, ja, hun har bra smak. Hun har det, veldig. Ehm, så, så jeg hadde forventninger til den siden hun anbefalt den, og det må jeg si, den gikk rett hjem, altså. Men jeg kan ikke snakke så mye om den heller, for jeg kjenner ikke, jeg kjenner ikke til filmen til regissøren fra før. Det skal jeg gjøre noe med, selvfølgelig. Jeg skal se flere filmer av den regissøren. Det var en forferdelig bra film, altså. Eh, det du føler er egentlig en... Eh, stygt å si det, men en dysfunksjonell eh, fransk familie. du følger de rundt juletida, da. Åh, åh, det er... Åh, det, det, blir... det blir ikke pinlig, vil jeg si, men det blir fryktelig dårlig stemning. Mm og mye, mye krangler og grining, og veldig, veldig mye, eh, for å si det sånn, det er mange interessekonflikter her da, i denne familien mm. og alt det der. Så det blir dårlig stemning, ikke sant? Det, det gjør det virkelig, men den er veldig gripen altså, og det er ingen av karakterene du føler... Det er en av de spesielt som er den ene sønnen i familien som er blitt, um, er blitt utstøtt. Og nå kommer han nærmest inn i varmen igjen denne, i denne høytidssesongen her da og det er veldig sårt, og det er veldig, veldig, veldig triste tider. Men det er, det er mye varme der. Det er, altså, det er, vanskelig å snakke om det her, men, um, for det er en ganske omfattende film, med veldig mange karakterer, så det var mange karakterer å holde styr på. Men det, det gjorde filmen på en veldig, veldig, veldig oversiktlig måte, egentlig, da. Det skal mm. man. Mm. Men bare et veldig sterkt drama, altså, det må jeg si. Og, og til og med er jo det at den er satt under juletid. Du får kanskje ikke veldig julestemning av den filmen, det vil, det vil jeg ikke si, men, men litt selvfølgelig. Mm. Så det var, en, det var bare en kjempebra, kjempebra dramafilm, altså. Mm. Den er... Ja, men det eh, må jeg se. Ja, og jeg, vet du noe, jeg vil kjøpe den og se den igjen, da. Mm. Det vil jeg gjøre. Og jeg vil jo sjekke ut eh, flere filmer av den regissøren her, for den traff meg veldig, altså. Og jeg var jo veldig engasjert. Det kjeder meg ikke et sekund. Det var så bra skuespill og så bra skriving. Mm. Fattelig bra manus. Så den filmen satte jeg veldig pris på. Så Anne, du må ha tusen takk for et uh, veldig bra tips der. Ja, takk for det, det skal jeg sjekke ut. Altså. Christmas Tale, i hvert fall. Mm. Jeg gir ikke uttale for vanskelig engang. nei, nei, <laughs> eh, det er en annen, annen indie-julefilm som er kommet ut nå som jeg har veldig lyst til å se, som uh, Joe Swanberg sin nye uh, julefilm. Ah, jeg stemmer. Den ligger på iTunes. Ja, jeg, jeg, jeg begynte på en i går kveld også, som Anne anbefalte, og var det A Fitzgerald Family Christmas, tror jeg ja, det er den Burns. Burns, ja, ja. han som har eh, lagd... Eh, ja, det stemmer. Han har jo resisjert en del filmer nå veldig sånn karakter, karakterdreven og, og, og, dialogdreven film det er. Jeg har bare sett halve filmen så langt, men... Um, Nei, Edward Burns har regissert uh, She's the One. She's the One. Som Tom Petty lagde soundtrack. Stemmer, som ja, ja. California og... Så det var en artig film da. Mm. Og Walls. Ja, det er mange fine sanger på. Jeg liker han nesten mm. bedre som regissør enn som skuespiller på sett og vis. Men han spiller jo en, han spiller jo hovedrollen, vil jeg si, mm. i, i, eh, i Fitzgerald Family Christmas Men jeg liker han veldig godt da. Mm. Den er, den er jo litt i samme gata som A Christmas Tale, men den er my, my, litt lettere, litt mer fluffy, mm. og ikke sånn, altså A Christmas Tale er veldig veldig naken og me veldig menneskelig. Altså du føles ikke, ja. veldig realistisk, du føles ikke som en film på den måten. Nei. Det er jo fordi at den er jo europeisk, er jo ikke sant? Så de har nailet det der veldig. Mm. mm. Men i, i uh, Fitzgerald Family Christmas så noen av karakterene er nok litt mer karikerte, jeg vil ikke si, det virker ikke som en perfekt film på noen som helst måte, men jeg koser meg med den i hvert fall til nå, jeg liker den, mm. Eh, jeg gjør det, så Mm. Men og, hvilken skulle du til på nå, Brian? Um, Neste filmen jeg har sett er en dansk varulfilm som heter «Når dyrene drømmer». Åh, oh, jeg har den liggende på DVD. Jeg gleder meg så til den. Det var min dårlige dansk. Nei, eh, «Når dyrene drømmer», eh, jeg kjøpte den fra en dansk, eh, den kjøpte på en dansk nettbutikk. For den er ute i Danmark, selvfølgelig. Mm. Så hvis dere vil se den, så må dere bestille den fra Danmark. Jeg hørte om den, den har gått på noen filmfestivaler rundt forbi og sånn. Så jeg bare så noen tweeter om den og så så jeg dansk og varenfilm, og da tenkte jeg, ok, det her må jeg jo se. Um, det er den andre varenfilmen um, i år da. Ja. Late Faces først, og så den her. Det her er jo en helt annen type film enn Late Faces. Uh, hvis du blander, la den rette komme inn, ginger snaps... Mm. Uh, ikke sant? Åh, oh, jeg bare kjenner, oh, jeg bare kjenner det klør meg så riktig. ja, <laughs> Satt på jyllandske kysten, eh, sånn fiskesamfunn. Det er veldig arbeiderklasse der. Veldig arbeiderklasse. Det er veldig kult, eh, jeg liker det veldig godt. Følger en ung jente som har en mor som, eh, du, du mor er syk, hun blir medisinert av lokale legen og faren. Og hun, får, hun, har egentlig ikke fått vite hva som feiler mora, men så begynner hun å forandre seg selv. Hun begynner å merke forandringer. Hun begynner mm. å få hår på kroppen, hun begynner å bli voldelig. Og jeg vil ikke si noe mer, for du har ikke sett filmen. Nei. <clears throat> Men det er veldig Naturalistisk, men er jo også utifra titlen, <laughs> selvfølgelig. Den er ganske drømmaktig Uh, eh, litt maritaktig selvfølgelig. Men Også altså, kamerabruken her, hvordan de har fanget det jylandske landskapet, det er bare helt fantastisk. Altså. Uh, mange vil nok mange som er ute etter en skrekkfilm vil bli skuffet for at det er like mye drama her som det er skrekk. Det er det, Men det er akkurat som i landrette kom inn her, hvis du begynner å legge sammen alle, altså alle draper, for eksempel, så er det en ganske, det er en ganske voldelig film. Ja, og, og, hvis ikke du er fornøyd som skrekkfan etter den slutten i Når dyrene drømmer så, så vet jeg ikke helt hvor mye du krever heller, for jeg synes den innfrider veldig, altså. Og det som, viktigste er jo... både skrekkfilm og som drapfilm. Det viktigste er at det er en bra film. Det er en veldig bra film. Det det. Og de som da mm. kunne utrette ren sjanger, de, altså, de, de kan ikke hjelpe med noe som helst uansett, som regel. Nei, ja. men eh, jeg kan bare anbefale 'Når dyrene drømmer'. Mm. Altså, det, det er vel jeg ble litt overraska, for at, uh, jeg er ikke så veldig fan av Jakob Oftebro. Men han den norske skuespilleren her, som var med i Victoria altså, han, er, han, er, han, med? Han er med. Uh, oh, yes. Ganske god danske Uh, jeg var ikke klar over det hele tatt. Mm. Jeg gleder meg veldig til den. Jeg tror det kan bli en av årets, eh, årets for meg. Altså. Sonja Sul som spiller Marie i hovedrollen, hun gjør en eh, veldig bra rolle. Altså. Det er vel første filmen noensinne. Nei, men kult. Jeg gleder meg til den. Jeg tar den her ved romhjula nå. Ja. Nei, så Når dyrene drømmer er en, eh, det er veldig vellykka film. Jeg er veldig glad for at jeg kjøpte den. Og nå har jeg enda en ny bra varulvfilm å anbefale til folk. Jeg oppdaget jo Lobos de Arga i år. Ja. Den snakket vi om. Den snakket vi om, så nå sett tre nye bra varulvfilmer på ganske kort tid. Ja, ja. Mm. Men, men, men, vil du si at det når eller der? Når? Ja, når, når dyrene drømmer. Vil du si at, uh, vil du plassere den sammen med skrekkfavoritter og sånn som The Babadook oh, og Late Faces? Helt klart. Mm. mm. Ja, kult. Mm. Så det er en av de beste, altså. Ja, ja. ja. Veldig kult. Jeg gleder meg så veldig til den. Men jeg ser, lista mi er fortsatt lang, så vi er nødt til å mm. få litt fortgang i det her, ja. Så jeg vil ta, bare nevne, jeg har en double feature her en, en kveld. Der jeg så to um, eldre filmer. Um, Eh, min favoritt Bob Dylan-sang har alltid, eller ikke alltid vært, men siden jeg oppdaget den sangen, så har det vært min favoritt, og det begynner å bli en, i hvert fall en 10-11-12 år siden. Uh, Brownsville Girl, ja, som er på Knocked Loaded. Ja. Eh, som er en, en episk 12-minutters uh, sang. Skrevet sammen med Sam Shepard. I store deler av den sangen så blir det referert til en westernfilm med mm. Gregory mm. Peck og den blir vel aldri nevnt titlen på i sangen, men jeg sjekket ut hvilken film det var. Det var The Gunfighter. Mm. Um, og jeg har hatt lyst til å se den filmen i så mange år, nå, nå er, Har du den her, eller? Ja, det, ja jeg har den liggende her, ja. Den er resisjert av Henry King. Um, uh, den er fra 50-tallet en gang. Jeg glemmer 55 kanskje, jeg er ikke sikker. Men er, altså, jeg har sett mange filmer med Gregory Peck, og, og, alle tenker jo selvfølgelig på... Uh, Uh, eh, How Kill a Mockingbird med en gang. Mm. Og hvorfor ikke? Det er jo en av hans sine virkelige eh, ikoniske roller. Jeg elsker den filmen, men han gir en fantastisk rolletolkning i The Gunfighter, altså. Som en revolvermann som... Han er egentlig en... Er ikke, han er ikke en dårlig kar i det hele tatt, men problemet hans er at han, han har fått et rykte på seg til å være rask, og at han, han har ganske mange liv på samvittigheten, så han kan ikke reise noen vei uten at det er en eller annen ung jypling som ser han, og det er sånn, jeg må, jeg må, bevise meg opp mot han her. Mm. Jeg, må drepe, jeg må drepe, han, så jeg kan, liksom, så han kan ikke gå noen vei. Så alle han dreper, er folk han, han har ikke noen valg. Det er enten de eller han, men han går aldri inn for å skade noen, ikke sant? Så han er en veldig tragisk figur når det gjelder akkurat det der. Mm. Men jeg vil ikke snakke mer om plottet, men, eh, men det, det, er bare, ah, det er, følelsesladet og veldig, veldig, og underholdende westernfilm, altså. Jeg bare koste meg så med den. Mm. Eh, så jeg er glad jeg endelig fikk sett The Gunfighter Samme kvelden også Den har vi ikke snakket noen ting om Fordi at denne filmen Grunnen til det er Jeg har kjøpt den nå på DVD Ja, det jeg vet ikke Men jeg vil ikke for jeg vet ikke hvordan jeg skal begynne Nei. For det er en av de beste filmene jeg noensinne har sett ja. Så jeg liksom, burde ha dedikert timesvis til den <laughs> Så jeg kjøpte den, jeg kjøpte den på, eh, fra England Masters of Cinema DVD Den er ikke ute på Blu-ray The, Devil. The Devil and Daniel Webster um, jeg vil ikke snakke om plottet engang. Det eneste jeg vil si er at gå på Amazon og bestill The Devil and Daniel Webster. For jeg vet ikke hvor jeg skal begynne. Det er om, jeg vil si det da, plottet kort og godt er om, det er satt i New England uh, tidlig på 1900-tallet. Um, det er en faust... Uh, det er en veldig faustaktig fortelling. Det er, det er en <clears throat> New England-bonde som ikke har noe annet enn uflaks, og avlingene sine går til helvete og han sliter med å betale husverten sin og alt det der. Og det går så langt at han sier bare rett ut, han står i løen da, at jeg hadde solgt eh, sjela mitt til djevelen for bare litt medvind, ikke sant? Og da dukker plutselig djevelen opp i, i, i loven hans. Og så gjør de en sånn deal om uh, sju år med godt hell, eller all, altså du skal kunne kjøpe all that money can buy, det, det skal du få ut av det. Og livet hans sitt, det, altså, han blir jo en av de mektigste personene i i, i New England, det er jo greit nok, men alt annet i livet hans sitt går jo, går jo veldig til helvete. Ah, men jeg vil ikke si noe mer. Den mm. er så lyrisk og, og så fantastisk. Den visuelle, det svarte og, og kvitt fotografien mm. Den er så visuell. Det, er, altså det her er storytelling på et nivå som er, det er så klassisk. Mm. Um, det er blitt en, altså allerede, jeg kan ikke slutte å tenke på den. Men du sa at den gikk rett opp med siden filmer som uh, Charles Lawton sin Night of the Hunter. ja, John Huston sin Treasure of Sierra Madre, ikke sant? Er, nå er den der oppe med alle de mm. filmene der. Så det er, den, eh, det er vel en Daniel Webster. Jeg, jeg, kan, jeg, vet ikke hvor jeg skal begynne. Nei, nei, men jeg vet noe, jeg, jeg, jeg åpner jo altså, selvfølgelig. Jeg liker veldig godt de Masters sånn of Cinema-utgavene både Blu-rayen og DVD-ene. Mm. Eh, men <clears throat> når jeg åpner hefter, så er det jo masse essay, og så ligger noveller med, ikke sant? Ja, det gjør det, veldig, stemmer. er mm. flinke til det. Ja. Mm. Ok, vi får komme oss litt videre ja. Nå er det neste filmen. Neste filmen jeg har sett er Tommy Lee Jones' sin nye film The Homesman. Samme, samme her. Mm. Den så vi i Kristiansand sammen med vår god venn Erik, og vi så den jo klokka to på, ja, det ble en matiné, da. på ettermiddag. Mm. Det er en av de beste filmene jeg har sett i år, ja, uten tvil. Ja, det er samme her. Den har blitt litt slakta. Uh, eh, ikke slakta, det, det har ikke fått mange to regnere. Det har fått lunken omtale. Lunken omtale, vil jeg påstå. Veldig, veldig mm. ufortjent. Ja, det, det er det. Uh, <clears throat> altså, den er basert på en roman av Glendon Svartat, som heter The Holmesman. Som er en fantastisk roman. Ja, fantastisk roman. Vi har lest den begge to. Glendon Svartat er ansvarlig for å ha skrevet romanen The Shootist, ja, eh, som Don Siegel. Ja. Det, gjorde en veldig ok film, altså. Ja, er du gal det? Og som jo ble den siste filmen til John Wayne. Ja. Den kom ut i 1976. Mm. Så... Jeg må få lese den boka, jeg merker. Jeg er veldig glad i filmen, så jeg har lyst til å lese boka. Ja, Men det er Tommy Lee Jones da, som har resisjert til Holmesman. Det er vel hans fjerde filmresisjør Ja, og det er vel sikkert noen som hører på noe som er, her er Tommy Lee Jones resisjør Altså. Ja. Det er sikkert noen som ikke har fått med seg det her, men... Uh, Allerede i 1995 så regisserte han sin første film, og det er en TV-film. Mm. Det er en western-komedie nærmest. Ja. Um, ehm, der han spiller hovedrollen og har regissert. Den, den, den, er vel for HBO, kanskje? Det er i hvert fall en TV-film, jeg er ikke sikker. men der har du jo sånn folk som Sam Shepard, ikke sant? Det, det, jeg har ikke sett den. Nei, men jeg ser den ikke på. Jeg ja, den ser veldig fornøyelig ut. Den ser veldig mm. fornøyelig ut, den, den, gleder jeg meg til å se. Men, men så i 2005, mm. der gjorde han virkelig debuten sin med kinofilm, og det Gemma Arga, eller Ariga, mm. er det ikke det? Nå blir jeg usikker. Ariga. Ariga, som skrev um, Amores Peros, han skrev 21 Grams, jeg tror til og med han skrev Babel, han har jo resisjert og skrevet The, uh, The Burning Plain, og han, han skrev da manuset for uh, The Three Burials of Mekaides Estrada. Mm. Um, som er fortsatt for meg den beste filmen jeg har sett de siste ti årene. Mm. Kom ut i 2005. Ja, og jeg ehm, mener det. Ja, det, det, er min favoritt. Og i 2007 så hadde du sånn mest, amerikanske mesterverk som There Will Be Blood og The Assassination, Jesse James det, Cardinal. det var i 2007. Og, ja, jeg vet det. Jeg vet det, noen år etterpå. Ja. Men for, og du hadde Zodiac. Ja, men i 2005 var det et bra år. Det var det var et veldig bra år, men, men fortsatt så mener jeg på at The Three Burials og Melchides Estrada er kanskje fra det tiåret den beste filmen. Nei, det, det, det, det, er det jeg mener i hvert fall. Mm. Der er jo ånden til pekken på. Den, er, den ja, veldig. svever veldig over den veldig. filmen. Mm. mm. Ja. Så, og er jo litt Larry McMurtry, den her eh, greia med som du får en god porsjon av i, i Lonesome Doe. Jeg vil ikke spoile Lonesome Doe, men Nei. det er mye av det som minner meg om det, det Lonesome Doe. Uh, men han lagde i hvert fall, han lagde Good Old Boys i 95, Through Burials i 2005, og så lagde han jo en TV-film til i 2011, eh, mm. som heter The Sunset Limited. Uh, basert på en Cormac, et Cormac McCarthy uh, skuespill, skuespill ja. som er, er mm. utgitt, utgitt i bokform som er mm. fantastisk men ja. det er virkelig en bra film altså. det er det, eh, Herregud, veldig bra film, det. er egentlig det er, Tommy Lee Jones og, og, Samuel L. Jackson som mm. spiller to karakterer de ender opp i leiligheten til Samuel L. Jackson sin karakter og har en eksistensiell samtale om livet, døden og tro og eh, alt det her greiene her mm. i, i halvannen time, og det er så gripende og rørende og opprivende. Det er en av de det er altså, noe av det beste skuespillet jeg noensinne har sett. Samme her, det var veldig passende at han gjorde noe med Carthy etterpå, ja. for Three Burials ble jo veldig sammenlignet med Peckinpah, men er jo Cormac McCarthy. Ja, og altså. om ikke den ble det, så var det i hvert fall det jeg tenkte på hele filmen. Husker du ikke, husker du ikke Uncut stemmer. sin anmeldelse? Det stemmer. Mm. De hadde veldig gode anmeldelser en gang i tiden. Nå er Uncut, det amerikanske musikkmagasinet de hadde før i tiden, så hadde de vanvittig gode, ja. veldig mye av det jeg faktisk kan om film. Ja, ja. <laughs> jeg, jeg, jeg husker spesielt mm. året 2004-2005, 2005-2006 mm. Og alle de bladene har jeg spart på. Ja. Mm. Det er en filmskole i seg selv. Ja, ja, det er det nesten. Mm. Så der, der, husker jeg de hadde en dobbeltside med, med bilder av war notes Jeg hadde vært en rekke blad, så satt jeg var litt pekker på, jeg var fan av The Wild Bunch, men hadde det, nå hadde endelig uh, Bring Me The Head of Alfredo mm. Garcia kommet ut. Og da husker jeg det var sånn, jeg måtte bare rett hjem, og det var på den tiden MGM holdt på å gi ut veldig mange av filmene sine. De ga jo ut... Uh, det sånn som Rivers Edge kom ut igjen, og, og Cutter's Way kom ut igjen, ja. Miami Blues kom ut igjen. Stop the Rain. Stop the rain ja. Ja. Alt det er bare begynt å komme ut sånne filmer. Så, så, det var veldig moro. Eh, og jeg husker jeg vel lærte om Monty Helmen der, kanskje, mm. ting, så det... Ja. Mm. 2004... Men det var... Det var men det vil jeg si... Det har sporet jeg aldri. Nei, men jeg vil spore av igjen, for 2004 for meg markerte et skifte i min filminteresse igjen. Ja, det gjorde det. For jeg, jeg var jo alltid veldig filminteressert, men når 2004 kom, så var det sånn, jeg var i en sånn periode der, jeg gikk på kino og så det nyeste, mm. og jeg var fortsatt litt sånn skrekk, eh, opp, jeg hadde et sånn skrekkoppheng, så jeg bestilte litt sånn skrekkfilmer fra, fra, fra Play.com og litt sånn forskjellig, men jeg hadde druttet litt av lasse For det er gitarspilling og musikk og sånne ting hadde tatt litt over Mm. Men eh, det året der så så jeg to nye filmer. Jeg så Love Liza med Philip Seymour Hoffman, og jeg så Shane Meadows in Dead Man's Shoes, mm. back mm. to back, og det forandret alt for meg. Og gjennom de filmene så begynte jeg å kjøpe Uncut igjen. Det var jo på grunn av musikk her da, for mm. alle. Mm. Men de hadde alle de her fantastiske filmgreiene og alt det der, og jeg oppdaget så mye nytt, og så var jeg på kjør igjen da. Så det, jeg husker det er ti år siden da. <clears throat> Men det året markerer for meg en sånn veldig skifte der det gikk fra å være veldig, veldig glad i film og, og litt nørdet og alt det der til å bli, til, til å bli en, nærmest besettelse for min del da. Mm. Nei, for jeg gikk jo rundt og trodde jeg hadde peiling på det. Jeg gjorde det. Og så møtte jeg en kar, uh, på et forum, uh, som bare begynte å snakke film, og jeg bare tenkte, å herregud, jeg kan ingenting. Han begynte, han begynte å anbefale filmer til meg. <clears throat> sånn, han, han snakket om, det var han var først til å snakke om Larry Fessenden, ja. men han var jo sånn, feina av sin, det var Night of the Hunter da. Ja. Og, og han snakket mm, jo om Alex Cox, ikke mm, sant? Så Repo han snakket mm. om Paris, Texas og alt det. Paris, Texas hadde jeg vel kanskje sett når jeg tenker om, ikke sant? Ja, det ikke det. Så, så nei, men jeg husker det året jeg er veldig godt, ja. der jeg faktisk bestemte meg for. Det er akkurat som når du bestemmer deg for at du det er akkurat som jeg bestemte meg for jeg ville slutte å snuse eller slutte å røyke eller jeg bestemte meg for nå skal jeg faen meg lære meg noe nytt på gitar. Så altså, du bare finner ut at jeg vet noe, det her, jeg må bare, jeg må bare gjøre denne jobben. ja, men, det var ikke <laughs> bare fordi at, det var ikke fordi jeg følte meg dum, det var det at... oh, nei, nei. Det, jeg har alltid hatt lyst til det, men, men det var, jeg fikk nærmest et spark i ræva, og jeg innså mm. og, og mye film virkelig betydde for meg da, når ja. jeg så de filmene igjen. Og, entusiasmen til... Og jeg, jeg, jeg, hadde ikke sett sånne type filmer på en stund heller, og at det fortsatt ble gjort og alt det der, så jeg bare husker det året spesielt. Um, jeg husker det. Mm. mm. Ja, det er litt artig. Men tilbake til The Holmesman, for guds skyld. Ja. <clears throat> Eh, vi, det, det, det, er kanskje ikke så lurt å prate så alt for mye om den her heller. Nei. For det er jo visse ting vi må ikke spoile den for all del. Men du følger Hilary Swank, som spiller en dame som heter Mary B. Cuddy. Uh, og hun... Uh, hun bor alene. Hun bor alene. I Nebraska. I, Nebraska-territoriet. Mm. Og det her er, Det har akkurat vært en veldig hard vinter, da. Uh, og det er, nå snakker vi om Nebraska på den tiden her, det var åpne slett. Ja, det, altså det her er eh, før jernbanen. Ja, det er før jernbanen. Det her er virkelig mm. nybyggertid. Mm. Det er det. Og det er tre damer da, til forskjellige familier som er blitt, de er, blitt, de er psykotiske da. Altså, yeah. det er det. De, de er blitt gale. Og det er mange grunner til det, men det var de hadde veldig mye press på seg, og, og, ja, du skulle ha unger, og mannen var ute og jobbet hele dagen, og vinden som reiv i eh, husveggene, lite, lite mat, ingen penger, ingen liksom. penger altså. bare ting å uro seg for. Golvet, støv og gjørme, ikke sant? Ja. Så, så, det er tre damer som rett og slett har gått fra, fra vettet. Uh, og det er ingen av mannfolka som, uh, som kan frakte de over uh, grensa til Iowa. Så, det er jo litt ironisk. Mm. Det her er en film om nybyggertida, mm. der alt egentlig handler om å komme seg vestover. Mm. Her går det østover igjen. Det er litt artig. Mm, det, det. Mm. det, var litt artig greier. Mm. Så Mary B. Cuddy, nå spilte av Hilary Swank, hun tar det på seg og frakter de her tre eh, damene tilbake til Iowa. Mm. Det er ingen så folk som er villige til, å gjøre det. Så, de trenger jo selvfølgelig hjelp. Ja. Ja. Og de trenger å komme seg tilbake til familiene sine. Og det er en reise på fem-seks uker. Ja, altså. Eh, så, tidlig på vårparten. Tidlig på vårparten. Så det er fortsatt litt sånn, eh, vinteren henger fortsatt igjen, ikke sant? Mm. Noe som ikke hjelper. Nei. Men i akkurat det hun har lagt av gårde på reisen, så møter hun en mann som kaller seg selv for George Briggs, spilt av Tommy Lee Jones. Han er, en, han er vel egentlig en claimjumper, er han ikke ja, det? han er det. Uh, han har bare slått seg ned på en ranch uh, som er blitt forlatt. Og den ranchen... Den har han da tenkt å gå og feile et claim på. Det har han tenkt. At, uh, mm. Som han ser det, så er besittelse, det er liksom det, det, det, er egentlig det som gjelder. Så hvis mm. han går og, og, og, og, feiler et claim på den, så vil han kunne mest sannsynligvis ta over. Karen som egentlig eier gården, han har reist av gården for å finne seg kona, nei. Ja, han Men han har jo tenkt seg tilbake igjen. Men hvis han hadde kommet tilbake, ja. så hadde han mest sannsynligvis funnet Tommy Lee Jones der, mm. sin karakter der. Men det som skjer er at han blir drevet ut da. Ja, av eh, naboene. Eh, av naboene, som, oh. som, faktisk er ganske lojale overfor denne bonden som har stukket av gården. De behandler kjæringene sine som drit, mm. men de er ganske lojale mot han her i naboen mm. sin. Det for, for, det skal jo nevnes at det her er jo, som du sier, det er jo pionerer, ikke sant? De ja, ja. holder på å bygge ut. Mm. Eh, og da var det jo det om å få rasket til seg eh, eiendom. Eh, og, og, da tydeligvis de støtter opp om, om det. det. I hvert fall, uh, George Briggs, han, eh, han... Han blir hengt Han blir semi-hengt, men ikke helt. Så Mary B. Cuddy, eh, hun redder han. Ja. Men før hun redder han, så sier hun, hvis jeg kutter deg ned her nå, så må du hjelpe meg å frakte. Du må gjøre ja. akkurat det jeg sier. Ja, for det, hun er jo klar over at den mm. reisen her, hun ser jo mørkt mm, på det. Og det er med, med, god grunn, for å si det sånn. Men han sverger på å gjøre akkurat det hun, hun, mm. hun krever han. Og det hun krever han er at hun skal bli med til Iowa. At han skal bli med, mm. Så jeg vil egentlig ikke si noe mer, Nei. men det er, en, det er, jo en, lang reise, lang det er reise. en opprivende reise. Jeg bruker mm. ordet opprivende mye for tida. Ja, men det... er sånn, sånn, er det bare. Det er mange opprivende filmer. Ja, ja det, er et dekkende begrep. Jeg, jeg, har egentlig ikke lyst til å snakke om hvorfor filmen ble slakta heller, for at, <clears throat> eh, Nei, for da må, vi inn, inn på spoiler. Det det, men jeg vil si en mm. ting, det føles som at de som har kritisert det narrative narrativet Eh, driver i denne filmen, og skifter eh, mm. er folk som ikke helt er i stand til å lese hva filmen sier. Mm. For det, det som skjer i filmen, spør du meg, er veldig i tråd med tematikken. Ja, jeg ser ingen problemer med det som og, skjer. Tvert imot så mm. synes jeg det gir veldig mening. Og samtidig ja, så må det jo nevnes at i samsvar med tida det er satt i, så er det veldig ærlig. Veldig ærlig. Jeg, jeg føler et annet utgangspunkt. Det kunne vært et annet utgangspunkt, men samtidig så er det det er ikke politisk korrekt, og det er samtidig veldig ærlig. Det er det. Og, og det, det er kanskje, kanskje noen ville ha noe annet, men ja. det har de ikke fått. Nei, de har, men det de har fått, mm. spør du meg, gir veldig mening mm. i akkurat denne mm. fortellingen. Og er jo den settingen, mm. altså innenfor den historiske konteksten mm. vi har, så er det veldig ærlig, og, og det mm. gir så mening. Det. Jeg har ingen problem med det, og som jeg sa, tvert imot, jeg føler det er den riktige veien å gå. Ja, og er jo i tillegg til kildematerialet, det er jo det filmen gjør, den forholder seg jo til, forholder seg til Samtidig som den står jo veldig på egne bein. Jeg glemte så godt som boka når jeg så filmen. Mm. Tommy Lee Jones, han har gjort sånne roller før. Han har spilt, jeg tenker på Lonesome Doe, jeg tenker på The Missing, jeg mm. tenker på Three Barriers. No Country for All ja. Men. Mm. Og nå denne, men, men, det er alltid nye nyanser. Han spiller aldri den samme karakteren. Han gjør ikke det. det, skiller, det alltid... Hilary Swank er kjempegod Hun er fantastisk. Veldig. Jeg har aldri vært så veldig fan av henne, for jeg føler hun har i Million Dollar Baby så ja, det er en sterk kvinnekarakter, hun er en tragisk karakter, men jeg, jeg kjøper henne ikke helt, mm. eh, det er bare det. Nei, men, det men, gjør jeg virkelig her da. Jeg, jeg, ja, hun, hun, gjør en veldig god jobb. Sånn, og, og, jeg vil jo nevne de tre damene. Ja. De, eh, jeg, for, for, noen rolletolkninger altså. Ja, det... Eh, jeg, kjente jeg grein på innsida for de tre damene altså. De, de, de gir noen fantastiske rolletolkninger alle tre. Det skal de ha. Men, men ja, Nei, jeg synes det er en av årets beste filmer. Og jeg tenkte, jeg, altså, jeg jo vi snakker mye om sjanger og alt det der, og det er jo en westernfilm Altså, det er jo det, men jeg tenkte aldri på at jeg så på en... Altså, det var ikke viktig. Det handlet om, det handlet om det menneskelige drama, om utviklingen til karakterene. Det var det jeg tenkte på når jeg så filmen. Uh, men det, det er uansett ikke viktig, sikkert. Men, uh, men ja, kan vi ikke bare avslutte Holmesman med å bare si det? For vi er begge enige om at det er en av årets desidert beste filmer, er vi ikke det? Uten tvil. Ja. Mm. Kult, veldig kult. Og det var jo en av de beste filmopplevelsene jeg har hatt i hele år scenen i en tom kinosal med bare ja, veldig deilige mine, beste venner. Liksom, ja, vet du noe, fra og med nå så skal jeg begynne å sjekke om filmene faktisk går på dati så jeg kan unngå folk for at jeg... Og så slipper jeg å gå i, i Arendal. Mm. Jeg vil mye heller gå i Kristiansand. Ja, mye bære. Mm. Komme seg vekk fra Arendal, fy faen. Mm. Neste film på lista. Nå må vi få litt fortgang her også. Altså. Eh, for min del? Ja. Eller for din del? For din del. Ja, neste film for min del er Calvary. Ja, sammen. Den som vi er sammen. Mm. Ja. Ja, hva skal han si om den? Jeg gikk og bestilte en Blu-ray-kopi, vi leide den på iTunes, jeg gikk ja. og bestilte en Blu-ray-kopi like etter av det sett Jeg har ikke fått gjort det ennå, for jeg er ganske blakk etter julegavehandling, men, men eh, det, jeg har ikke sett The Guard. Eh, ikke heller. Den ligger på Viaplay, så jeg tenkte jeg du kunne kanskje se den eh, etter hvert. Ja, nei, jeg fikk jo da... Uh, Anne og Nick og Fred anbefalte den Anne først da. Eh, alle de tre sa at den må du, bare, den må du se, og det er sånn, <laughs> ja, selvfølgelig må jeg det <laughs> når dere ja. sier det. Eh, så jeg gleder meg. Jeg, jeg så traileren til The Garden når den kom ut, og det var bare sånn, uff, jeg var så lei av brittiske gangsterfilm. Ja, jeg var det, og jeg synes alle de film, sånn type filmer var like, så jeg bare tenkte, jeg orker ikke mer sånn rappkjefta, kule gangstere og sånn. Jeg Men jeg tror nok den traileren mm. prøver å selge filmen ja, veldig. Den er nok det. Så jeg, jeg vet jo noe, jeg har ikke, jeg har ikke sett The Guard, og hvis den er bare halvparten så bra som Calvary, så er den veldig bra. Bra, bra <laughs> nok. <laughs> så er den bra nok. Ja. Mm. Eh, Calvary eh, satte meg helt ut. Helt ut. Mm. Uh, jeg mener, det er kanskje topp 5 film for min del i år, altså. Ja. Den kunne ha gått inn på førsteplass. Men på førsteplass så er rett og slett David Gordon Green sin Joe for min del. Ja, men vi skal jo tilbake, vi skal prate, prate om det. det men Brandon Gleeson er en fyr jeg alltid har likt. Ja, ja, ja. Altid, Til og med Harry Potter. Ja, ja, selvfølgelig. Harry Potter, spesielt. Selvfølgelig. Harry Potter. Det er ingenting galt med Harry Potter. Det er ikke det. Uh, men jeg har alltid likt han. Eh, for er, altså, han er jo... Han er den fyren som kan bære en film alene, men han er jo karakterskuespiller. Han er, han er, han er bare en all-round man, er han, <laughs> som skuespiller. Og utseendet hans, det er veldig tiltalende også, Han har den her... Eh, han har den her bamsekvaliteten, han har jo det, men, men, men det jobber ikke imot han, fordi han, som sagt, han er en kameleon også. Mm. Og jeg husker jeg digger han i, i Gangster New York. Kjempekur på mm. der, ja. Men han er alltid bra, da. Mm. Eh, han er det. Han er bare en kjempegod skuespiller. Eh, men Calvary, ja. Bare, altså Jeg følte jo at det er Holmes, men for meg var det en perfekt film, men, men, ofte ser du en film der du tenker at det her er helt perfekt, det er Nei, ingenting jeg kunne endre. Og, og, det følte jeg virkelig med Calvary. Det er en perfekt film. Jeg må bare si, jeg er helt enig, men jeg må bare si det, nå er det to filmer på lista mi som jeg vet ikke kommer til å være på de også årets best liste, tror jeg. Okay. For det at, jeg vet ikke, altså, du kan være veldig uenig, men eh, det, det ser vi. Og så er det to T som jeg har sett, som jeg vet kommer til å der vi må snakke mye om. Okay. Men ikke nå, men til ah, ja. neste. neste filmen jeg så heter Calvary, var Winter in the Blood. Ja, den så vi hver for oss, ja, hver for oss. men jeg leide den på iTunes. Jeg så 40 minutter av den, og så måtte jeg bare gi meg. Ja. Jeg hadde en dårlig dag, jeg hadde sovet alt for lite. Vi hadde akkurat spilt inn Twin Peaks podcast med Bookhouse Boys. Det må vi også snakke om. Ja, og, og, jeg hadde vært oppe til klokka 6 på morgenen og sovet i fire timer. <coughs> og så sto jeg opp, og så var det sånn, åh, jeg var for trøtt, jeg fikk ikke sove. Så skrudde jeg på Winter in the Blood, og så så jeg først, og så tenkte, jeg, «Ah, ja, for noe jævla rot, jeg orker ikke, og så skrudde jeg den av, og så sa jeg det til du. Så sa du, ja, men vi har fortsatt litt tid igjen, så jeg vil se den. Så så du den, så digget du den, og så ble jeg litt forbannet, for jeg tenkte, åh, kan jeg ikke bare... Du er så jævla contrary, ikke sant? Ja, jeg ville bare at du skulle være enig med meg, for da tenkte jeg, ja, men hvis du likte den, så er den jo bra, så nå må jeg i faen meg se den igjen, da. Så jeg satte meg ned og så den igjen. Og jeg likte den veldig godt når jeg så den igjen. Eh, en ting som må sies her er det at jeg er veldig glad i en roman som heter... Um, Eh, the Death of Jim Loney, som er skrevet av James Welch, som er en... Eh, eh, Montana-forfatter. Forfatter fra Montana, som er, som er indianer. Ja. Uh, og han har jo skrevet, han har jo skrevet Winter in the Blood, romanen Winter in the Blood, som jeg har hatt stående i bokhylla mi nå i mange år, ja, ja, uh, uten lest. å fått lest den. Det er en liten pamflett av en bok. Jeg elsker The Death of Jim Barney, ja. Eh, så, så, når jeg hørte at det skulle lages film av, av Winter in the Blood, så tenkte jeg, den, den skal jeg se. Og den, det, den er faktisk laget av Alex og Andrew Smith. De lagde uh, The eh, Slaughter Rule, ja. som er... Det er satt i Montana, ja. fantastisk, fantastisk film. film. Og, og, og, nå etter jeg så Winter in the Blood, så tenker jeg, faen, de har veldig mye til felles. Ja. Veldig mye. Uh, eh, ja, mm. Men jeg føler at... Men jeg vet ikke om, hvis jeg skulle lage en topp 10 år, så tror jeg ikke Winter in the Blood hadde kommet på topp 10 min, for det er så mye bra filmer. Jeg har 20 filmer, ja. minst jeg elsker, mm. så jeg vet så, ikke... Så jeg vet ikke hvor mye vi kommer til å prate om Winter in the Blood på, på 2014-podcastet eh, vårt. Nei. Men det skal nevnes at det er en sånn type film som... Den er litt surrealistisk. Det er surrealisme blandet med realisme. Og det, det tror jeg fordi mm. at boka har ja. noen innslag av det. Det har den, det har den. Mm. Det har, det jo det Death of Jim Loney, men mm. ikke like mye, tror jeg. Nei. Men det er, som du sier, du sier opprivende, knusende. Ja. Eh, ikke sant? Den er det. Men det er så mye, det er så mye historikk mm. knyttet til det her lille stedet, altså den gården i, i, i Montana som, som handlingen er satt på. Mm. Det, det, er sånn en plass der det er spøkelser i lufta, da, for å si det rett ut. Det er det, og filmen, eller historien da, i Winter in the Blood, den funker ikke uten altså forhistorie og nåtid er så sterkt knyttet sammen. For det er at også Winter in the Blood... Det er som Faulkner sier, at mm. fortid er ikke død. Nei, den er ikke, ikke det. Og, og, og, hovedkarakteren Virgil i, i, i, eh, i, Winter in the Blood, han, han lever jo i fortiden, Han, lever jo, altså han, han, klarer ikke å komme over det som skjedde med broren og faren. Nei, han er ikke eh, så filmen kryssklipper jo egentlig vel om nåtid og fortid. Eh, Men det, det, altså, jeg, jeg må si det der med å bli rørt Tårer det skjer jo meg ganske ofte Men, ja, men de siste det, ti ja. minuttene av denne filmen Tre ganger bra, brøt jeg ut i, i, i, gråt når jeg så den jeg og, og, jeg mener, da var jeg så forbannet på meg selv jeg tenkte, du, Men det var fordi jeg hadde en dårlig dag Men det her er sånn en film Ok, må, det er en film som kanskje krever litt av det ja. Men hvis du gir det så er det verdt det altså. Ja, men jeg tror det når du sier det men, men, jeg må jo si, jeg har jo hatt en dårlig dag mm. I to måneder snart, ikke sant? Ja eh, der er jo konstant på en eller annen måte lei meg eller fortvila eller, eller, bare eh, sinna, ikke sant? Mm. Um, og, så jeg er vel blitt litt sånn avstumpet til det å ha en dårlig dag, egentlig, mm. så jeg må bare ta det jeg får og bare gjøre det beste ut av det. Tror meg, jeg har mange dårlige dager, men, jeg, jeg, jeg, men, men, men greia er den at det var bare, jeg var trøtt. Ja, ja, og jeg hadde ikke tålmodighet. Mm. Nei, nei, mm. men eh, ja nok om de dårlige dagene dine og mine. Ja, ja, for alle. Eh, folk som følger oss på Twitter er fullstendig klare over en land ligger. Altså. Men nok om det. Eh, men ja, jeg, jeg likte Winter in the World kjempegodt, og nå gleder jeg meg veldig til å lese den boka enda Ja, ja den, er, den, er, kort, så jeg tror jeg skal få gjort det ganske raskt. Ja. Nå har jeg, men nå har jeg bare tre filmer igjen på lista mi, så her, det her kan gå um, fort. The Canal. The Canal. Faen, den så jeg. Jeg har glemt det lenge på lista mi. Ja, den, er, den så jeg. Uh, så jeg så noen på Twitter som mente på at det var en av årets beste skrekkfilmer. Det er det virkelig ikke, altså. Uh, nei, altså, den kommer... Det, jeg synes ikke det har vært som et veldig godt år for skrekkfilmer. Nei, eh, i kontekst av det året vi har hatt, så er det kanskje mm. en av de bærene jeg tenker på. Jeg synes den var ganske classy. Altså, den det... blander gammel... Altså, det er en gammeldags spøkelseshistorie med litt liksom, ja, nye horror. Det er ikke en dårlig film. Jeg bare satt med en følelse at det her har jeg sett før. Rupert Evans gjorde en veldig god rolle. han spilte jo Hellboy 1. Ja, mm. Nei, jeg synes den var all right. Den er all right. Ja, all right. Eh, ikke, noe, ikke noe mesteverk, ikke noen film jeg kanskje kommer til å se ti ganger. Ikke, jeg tror ikke jeg kommer til å se den eh, igjen heller. Men den hadde den er classic. Ja, den var, og den, eh, den fødselen, hvis jeg kan si det, ja. den var jævlig greit Det, det, var Så, det så hvis, du, hvis, du, hvis, det er lite skrekkfilmer å se en periode, hvis du tenker, nå skulle jeg ha den, en skummel film, så er det kanal faktisk verdt å se, altså. Det er, mange, eh, det, er mange, akkurat de der i år som er akkurat gode nok til å fylle en skrekkveld. Ja, det er det. Du kan jo se Honeymoon. Ja, neste film for min del er en film du har snakket om allerede, tror jeg, hvis ikke jeg tar feil. Uh, The Babadook. Ja, den snakket vi i forrige episode. Jeg det var jo årets skrekkfilm, egentlig. Eh, ja, eh, jeg har ventet i sju uker på min Blu-ray. Gikk til helvete det der. Det Jeg, jeg fikk jo min etter halvannen uke når jeg ja. den fra Australia. Men jeg fikk i hvert fall endelig min kopi i hus, og ja. den så jeg alene. Mytters alene, mørkt, og nei, det var, det var en helt jævlig opplevelse egentlig. Men for en film, herregud, for en film. Um, jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Um, den rørte meg, den skremte meg. Jeg var helt, um, jeg var helt besatt gjennom hele filmen. jeg tenkte kun på det jeg så. Den er veldig classy, og det er bare en fantastisk film. Og det virker ikke som noen har tenkt at de skal lage en skrekkfilm heller, hvis du skjønner hva jeg mener. Nei. Det her, et, eh, det her er et, menneskelig drama, og et karakterstudie og alt det der. Om tap, og det der å, å, å la kjærligheten vinne da, på slutten av dagen. Du har alle odds mot deg, men det å la kjærligheten vinne, da, det, det er en film som handler om, om det, føler jeg. Eh, bare en helt fantastisk film. Eh, mm. Men det er en sånn film du må nesten se, jo. Eh, mm. Så vi har brukt veldig mye tid. Vi kommer til å prate mer om den til, ja, eh, vi gjør det. Men jeg i hvert fall, jeg elsker det Babadook. Mm. Jeg synes den var helt fantastisk. Jeg har bare en siste film som jeg vil nevne, og det er Blue Valentine av Derek uh, eh, C. France. Eh, han har resisjert og skrevet The Place Beyond the Pines, ja. Eh, som jeg var veldig, veldig glad i. Jeg synes det er en fantastisk film. Mm. Og jeg har hatt Blue Valentine nå, stående på Blu-ray. Jeg kjøpte den når jeg var i Edinburgh, eh, så jeg kjøpte den der i 2011, tror jeg. Ja, det var den sånn lenge. Jeg har ikke sett den selv. Altså. Men jeg har alltid sånn, skal jeg se den i kveld? Jeg er veldig fan av Michelle Williams. Um, på grunn ja, av filmer så, så, Wendy and Lucy ja, Alt det der, filmen til Kelly Reichardt alt det der. Mm. Jeg er veldig fan av Ryan Gosling på grunn av ja. ja ikke sant? Mange. Eh, mange Det er, det er for all del. Eh, du kan bli litt homoseksuell eh, hvis ikke du allerede er det fra før. Blue Valentine uansett er midt i et, eller ferdig med et litt samlivsbrudd selv, så jeg tenkte det er en riktige tid å se det på. Det ble veldig vondt å se det nå, det gjorde det. Jeg var redd for det, og det ble det, men det var veldig godt på sett og vis. Men det er det er jo en sånn film jeg vet ikke hvem jeg skal begynne med, for jeg har aldri sett så bra skuespill av hverken Williams eller Gosling noen gang. Uh, historiefortelling bare ypperste sort der, altså. Uh, mm. Den er så rørende, og, så, og den er så fin her. Det er mye av filmen som er veldig fin, som er, det er morsomt, det er hmm. romantisk, det er, eh, mye av det, men, men det er jo veldig mye tunge ting der som er, som er, som er hardt å svelge. Jeg tror, min favorittfilm om forhold som går i dykken er, kan, er vel David Gordon Green sin All the Real Girls. Ja, og den her er i veldig samme gate. Mm. Den, den, den, er nok litt tyngre å svelge, mm, okay. kanskje. Mm. Men uh, det er veldig samme type film. Mm. Men så jeg elsker i hvert fall Blue Valentine. Ja, kult. Jeg skal se den. Jeg skal ha mamma på scenen. Ikke, ikke, en film som er lett å sitte igjennom, i hvert fall ikke hvis du er et følelsesmenneske, da. Og hvis du er akkurat har kjent noe lignende på kroppen, så er det, ikke lett å se på, men det er så verdt det. Så... Blue Valentine er en kjempebra film. Eh, jeg elsker den, så veldig, veldig bra. Eh, nei, jeg har en film til. Den så vi jo eh, begge to. Ja, The, The, Guest. The Guest til Adam Weingard og Simon Barrett, ja. ja. Mm. Jeg fikk opp øynene for de i fjor på nyttårsaften, når jeg endelig fikk sett You're Next. Ja. Mm. Jeg digget den. Jeg synes den var kjempekul. Det var veldig mye bra horror i fjor, så den kom ikke helt på toppen for min del. Hadde det vært et dårligere år, så hadde nok Jørn X havnet enda høyere på lista, men jeg likte Jørn X veldig godt. Jeg gjorde det. Jeg og det er ikke min type horrorfilm i det hele tatt heller, men uh, de hadde gjort noe med det som gjorde mm. at den traff meg. Da. Ja, samme sånn her. Ja. Uh, et kult cast med mange kule cameo med Ty West der med... Larry Fesson. Larry Fesson, ja. Joe Swanberg. Joe Swanberg, ja, ja. Mm. AJ Bowen, det kunne være. Ja, han er det. Mm. mm. Så her, har jeg likte Your Next, og jeg har aldri sett uh, den første filmen de sin med Bowen som seriemorder. Eh, Horrible Way to Die? Ja. jeg har ikke sett den. Her. Men jeg har jo sett uh, de sine bidrag til VHS 1 og VHS 2. Ja, det er så der. Mm. Ja. Det er vel bare bidrag i den første VHS, kanskje. De var jo med The ABCs of Death. Det var de. Så, så de er veldig i vinden altså. De er, de er, de er Vanguard og Simon Barrett, det skal de ha. Så, og jeg regner med Barrett er vel i gang med å skrive nye filmer nissene, tenker jeg. Ja, men hvis ikke de tar seg sammen, så er de, de, er, på, de er på vei til å bli uh, en sånn Jim Mikkel Nick Demichi Light. Ja, det gjør det. De har selvfølgelig mye mer kommersiell appell enn Nickel og Michi, men for min del så, så er det nettopp det, det som gjør at jeg foretrekker Nickel Ja, men det skal nevnes at hvis jeg skal velge mellom Demichi og Mikkel sin offering i år, eller The Guest, så tror jeg velger The Guest framfor Cold in July. Du gjør det også? Altså? Ja, faktisk. Det, det gjør ikke jeg. Det gjør ikke Jeg digger The Guest, men... men Cold in July er min type film på mange måter, men det er bare det at eh, det funker ikke helt, men vi kommer til å snakke for mine. Det gjør jo The Guest, mm. den eh, går jo i oppfyllelse seg, ikke sant? jeg sa vel egentlig, det. men vet ikke noe, hvis jeg skal bruke den Twitter-greia mi her, så ødelegger jeg kanskje filmen for meg. Det... Ja, ja, la oss ikke gjøre det. Men mm. fy faen, for en, for en hysterisk uh, film, altså. Mm. Jeg, jeg koste meg så med det gest. Eh, Dan Stevens i hovedrollen. Eh, jeg ble, nå har jeg fått ny, et nytt crusher, Michael uh, Monroe. Åh, jeg trodde du skulle si uh, Dan Stevens. Åh, ja. <laughs> ja. men han har en litt sånn, eh, en litt sånn Ryan Gosling-ting eh, uh, uh, gående. Han har det. Han har mm. det. Men Michael Monroe, hun ble veldig forelsket i. Hun kommer faktisk i en film som heter It Follows. Den er jo ikke fra i år. Mange mener på at det er den skumleste filmen i år. men den kommer vel ut i, til neste år på VOD og sånt, tenker jeg. Men åh, oh, oh, oh. Fem år. Ja, jeg ble jo veldig forelsket i henne. Du, du, sa så. Du mm. sa så. Nei, da holder jeg en knapp på, en knapp på Dan Stevens selv. Altså. Ja, ja, men gjør det. Mm. <laughs> Nei, men uansett, The Guest var konge, jeg digger den. Vi kommer til å snakke mer om den. Ja, uh, jeg har en film igjen på lista mi, uh, og ja. den har jeg ikke lyst til å si noen ting om, for jeg vil prate om den når vi skal oppsummere året. Men jeg har sett den, du har ikke sett den. Jeg har sett Richard Linklater sin Boyhood. Å, herregud. Det er nok, jeg kan si det, det er nok årets film for min del. Du gikk lengre når jeg pratet med deg, du sa ti årets film. Ja, kanskje. Mm. Mm. Herregud. Ja, den, den er... Altså, jeg har forhåpninger til denne filmen, altså, for all del, og jeg elsker Linklater. Ja. Du kommer ikke til å bli skuffet. Jeg er ikke Håkvi med, eller? Jo, det er han. Uh, han er det, men... Det men, jeg, jeg digger Ethan Hawke, så det er kult. Men, men han, er, han, er, en far som er... Altså, han er jo ikke i... Han, han ja, han er jo utenfor mm. livet hans på sett og vis. Utenfor kjernefamilien. Ja, utenfor familien. Ja. Mm, så, men du må bare se den, og så snakke mye mer om den, egentlig. Jeg ser meg i romjula. Åh, oh, for, for, et mesteverk, altså. Ja, jeg har gledet meg i månedsvis, altså. Og la det være sagt Jeg har gledet meg i årevis, jeg har hatt denne på IMDb Watchlist. Det at filmen er filmet over 13 år, som den gimmicken jeg fort kunne blitt, det spiller ingen rolle. For, 12 år? Ja, 12 år, ja, ok. For det er ikke det som er, det er, ikke det som er poenget her. Nei, nei, nei. Altså, det, jeg mener, vi har sett barn vokse opp på skjermen før, hvis vi bare ser Sopranos, Barna, eller rett og slett Radcliffe og, de andre i Harry Potter, ja. egentlig. Det er jo det samme. Det er det, men, men det er en mm. spillefilm. Ja, det er det. Og det er veldig vanlig å mm. caste. Men for å si det sånn, hvis det var alt filmen hadde, så hadde det vært det hadde veldig vært, interessant. Nok, men... Så filmen har så mye mer enn bare det. ikke det For da hadde det jo bare vært en YouTube-video mm. som spillefilm. Ja, ikke sant, det hadde det. Og det hadde jo ikke vært noe mm. spesielt. Og Boyhood har så mye tyngde og så mye å si at mm. uh, det, det, der at det den gimmicken der, det spiller ikke like så mye rolle. Er det Linklater sin beste film, eller? Eh, for min del så er det. det, er det. Mm, ja. Mm. ja da, da, har han jo mye å, å leve opp til. Så. Det som er veldig fascinerende er å se at du ser veldig tidlig Linklater, eller ikke tidlig da, for let's face it, det er jo det er ikke tidlig Linklater, men du, du, ser litt tidligere Linklater, og så kan du se mm. utviklingen av hans i øynene. Ja, det er veldig, veldig kult. Mm. Nei, men jeg, jeg, som sagt, jeg vet allerede at den er bra for dere, men, eh, men, jeg må jo mm. oppleve den, mm. og det er jo det, det, er jo det som er viktig selvfølgelig. Oh, men da har vi snakket oss gjennom ganske mange filmer, altså. jeg, har sett, jeg har, fått sett mye film i det siste, jeg har det. Ja, jeg hører det, og meg skal det bli. Men, men, jeg synes faktisk vi har vært ganske flinke, for vi har ikke spurt for mye av heller. Nei, da, ikke, vi har ikke det. Um, uh, noen julepisode har det jo ikke akkurat blitt til nå, da. Nei, men vi kan jo snakke litt om jul. For det er om Gizmo sitter her, da. Hæ? Det, det gjør han. Nei, la oss, la, oss, la oss, eh, komme inn på jula litt. grann, Um, har du noen planer du for du vil se? Ja, jeg har det. Mm. Jeg, har, jeg, har bare, jeg, har, sett, eh, som sagt, jeg så jo den A Christmas Tale som Anna ja, valgte. For om jeg synes det var en fantastisk film, så fikk jeg jo ikke noe sånn voldsomt julestemning av det. Nei, nei, jeg har ikke hatt eh, julestemning i år. Nei. Og jeg har jo snart ferdig med den Fitzgerald Family Christmas, uh, som jeg liker, og den fikk jeg litt av julestemning av da, og nå mener jeg ingenting negativt om de filmene, for A Christmas Day er et, mesterverk, liksom, så det, det, har ingenting med det men, men eh, jeg har ikke fått begynt på gullrekka mi ennå, og det må jeg gjøre i morgen. I morgen vil jeg begynne, så i morgen vil jeg se Gremlins Ja. Joe Dante sin uh, Gremlins, den, den, den, må jeg se hvert år. Hører du deg, små? Ja. Åh! Mm. Fan sitter fortsatt i lyset her, Så altså. det er ikke bra her, Nei, det er ikke det. Ikke bare, Få ta lua litt i øynene sine. Tror jeg det. Mm. Ja, ja. Nei, så den ser jeg hvert år, og det har jeg gjort siden jeg var liten. Um, ja, ja, helt siden. Jeg husker når vi, så, når vi var små, så så vi den på TV, og så var vi litt redde for at mamma de skulle finne ut at vi så på den. Ja. Så vi satt liksom og skrudde ned lyden. Og det var så kjipt, for de, mammaen hadde vært litt vekkere, og så kom de og la seg på sofaen i stedet, og sovna. Ja, ja, ja. Og så ville ikke mye vekke de som vi skrudde ned lyden. Og det var den, under de mest, the best, the under best part. Under eh. festscenen i baren. Altså. Mm. Men heldigvis så spilte vi den inn da. Det gjorde vi. Så vi så den jo igjen og igjen. Så den om igjen og om igjen. Mm. Og filmet på samme settet som Back to the Future. Det ser du jo veldig godt. Mm. Og så ble den faktisk i USA sluppet på sommeren, det det. Den, så det var ikke en julefilm. Nei, nei. Liksom? Og ja, når du ser making-offen her, det er dumt å snakke om det nå, for du tar deg jo helt mm. ut av filmen, men når du ser making-offen her på blu ray så er det sånn, det var jo det var filmet på et studio i Los Angeles, ikke mm. sant? Så det er liksom, det er full julestemning på set og så får du se ovenifra, så er det liksom blå himmel. Ja, mm. så det er jo, det er, det er jo mindfuck å tenke på det. Mm. Men um, fy faen for en julestemming de har skapt i den filmen, altså. Det er helt sikkert. Og jeg elsker Joe Dante, han er en av mine favorittregissører. Mm. Uh, men Gremlings er for meg det er for de, jeg forguder The Burbs mm. og The Howling og alt det der. Eh, det, det er fortsatt Gremlings for meg. Ja, altså. Så skal se, vi skal se Gremlings. Den skal, se. Den skal, vi se. Den skal se. Jeg har sett Home Alone 1 og 2 med dama mi. Du har alltid gjort det. Ja, men, men jeg, til, jeg, kan bli med og se det igjen. Jeg må altså. se, jeg må jeg, se. For å si det sånn, det er ikke noe far for at jeg skal bli lei. <laughs> Nei, for lei er den jo. Det er du. Det, det merket jeg i fjor. Jeg var sånn, åh, jeg tror jeg må spole litt her. Bare spole rett til... Eh, ja. ja. Nei, men jeg er litt lei av dem, mm. men jeg bare må se. Men du må ha det, du må i hvert fall ha introen og slutten. Det er viktig, ja. det er viktig. Mm. Det må du. Det blir ikke jul uten. Nei. Så, så de har sett, jeg har ikke sett noe, men jeg skal se Gremlins med du, og vi skal se Rare Exports. Ja, den skal vi se. Det, ja. det, det er blitt en ny julefavoritt. Det er det. Ja. Um, og så jeg har jeg jo lyst til å, å gjennom uh, Planes, Trains and Automobiles. Så. For min del så trenger jeg ikke det. Nei, det er ikke en julefilm. Det, det er mer en Thanksgiving. Det, det, det, det, men vi har ikke Thanksgiving, og det, det er såpass nærme jul at det hadde funket. Hvis vi får tid, så gjør vi det. For ja. jeg har et par filmer jeg, jeg, må se, som er julefilmer som jeg aldri har fått sett. Jeg skal se Black Christmas til Bob Clark fra 1974. <laughs> ja. Det den skal jeg se. Jeg har ikke sett den, det er en legendarisk film. Ja, og jeg skal se, og det her er veldig, det her er jo skamlig. Det her er skam. Jeg, jeg, jeg, har ikke sett It's a Wonderful Life til Frank Capra fra 1946. Det er, eh, det er flaut på så mange måter. Den har jeg aldri fått sett, altså. Så, så, den skal ses i år. Jeg skal på platekompaniet i morgen og kjøpe den. Og så skal jeg se den i alle fulle. Jeg så Cinemateka hadde visning av den. Men ah, vi kunne ikke gå. Vi kunne ikke. Uh, jeg har hatt lyst i mange år. Ja, ja, det er, det er den er jo referert i så mange filmer. Til og med Gremlins. Gremlins, selvfølgelig. Så, mm og eh, hos og mora i familien står og ser på den på kjøkken Mm. Jeg har vært klar over It's a Wonderful Life ja. siden jeg var liten. Ja, jeg det har bare aldri, aldri blitt noe. Så, så, så, jeg skal se Black Christmas Og, og, og jeg, jeg forbuder jo James Stewart ja, Jeg elsker James Stewart Så jeg, mener, jeg er sikker på det kommer til å bli en grinefest Og vi kommer til å sitte og, og tute som to eh, små, små drittunger Garantert jeg gleder meg. Men det blir fint, det blir fint. Jeg har jo store planer om å, å høre den siste, podka siste podcasten til Before Geeks Are Cool. Åja, oh, ja, ja, ja. Kult er det jo, ja. veldig mm. kult. Der de ser um, Larry Love og, og um, godeste James Felix McKinney, de ser um, Star Wars julespesialen. Mm. Og så har de sånn kommentarspor til den egentlig. Ja, de bare sitter og røyker seg fjerne og drikker øl og ler og kødder. Ja, ja. Så jeg tenkte rett og slett at vi skulle se den sammen med de da. Bare høre på sånn og det, det, det skal vi gjøre. poppe noen juleøl og sånt. Jeg vet du noe jeg skal. Eh, I år <clears throat> så har det jo kommet alle var liksom Lego-filmen er helt cool. Å, jeg har så lyst til å se Lego-filmen. Så etter i går gikk jeg på Coop, og så kjøpte jeg Lego-filmen. Ah, kult, kult. Så jeg tenkte nå, nå skal jeg nå i jula helst på lille julaften. På ettermiddagen, kanskje benke oss og se Lego. Ah, kult, det gjør vi, det gjør vi. Det er alltid gøy å se noen sånn animasjon eller et eller annet mm. sånn i jula, det liker jeg veldig godt. Og det er jo en film som jeg burde ha sett mm. i år uansett. Mm. Og nå har, jo, eh, nå har jo alt av sånn eh, fantasy og sånn blitt ødelagt for meg på grunn av det her eh, drit som har skjedd, så jeg kan, kan hverken se Harry Potter eller Lord of the Rings-relaterte ting i det hele tatt. Og, <clears throat> jeg, har ikke sett Hobbiten ennå. Jeg, jeg, klarer ikke, det, ja. det er så tegnet for ja, meg. Jeg, skjønner det. Jeg skjønner det, men jeg, jeg skal se den i Førde, jeg reiser til Førde med en uke siden. Ja, kos deg med det som det heter. Nei, jeg har ikke, altså... For jeg, jeg bare gleder meg på Peter Jackson sier veldig, han skal bli ferdig med det greiene. For jeg merker jo, han har jo ikke noe, han har ikke noe å gi, han har jo ikke lyst til det. Han har jo, det har du merket siden den første Hobbiten-filmen. Du begynte til og med å merke det litt i Return of the King, ikke sant? Så det, det er så ferdig, det greiene der nå. Altså. Når jeg skulle lese til eksamen nå, så ble jeg heller sittende og se film, ikke sant? Så jeg, jeg, jeg så, jeg så Braindead, eller Dead Alive oh, til Peter Jackson. Nå snakker vi jo om en inspirert film, altså. Ja. Hvis det hadde bare vært en prosent av den inspirasjonen han hadde når han lagde Braindead <laughs> i, i Hobbiten. going to do. <laughs> Har, vet du noe, dum som jeg er selvfølgelig, jeg så den film mange ganger da jeg var liten, ja. men jeg så den jo ikke. Jeg, har ikke sett den på mange år, Nei. så jeg så den igjen nå. Vet du hva øya heter der de henter apen? Hva heter den? Skull Island. Ah! <laughs> og det er det... Og de er dårlige til å kaste spyd. ja, de innførte ja. det. det liksom, de kunne jo bare liksom latt være. De kunne jo latt være, <laughs> egentlig. From the perm, look and see permit. From the big boss in Palembang. Jeg har sett den filmen så mange it the one with the... Is it the one with the donkey and <laughs> the chambermaid. That's someone doing the business. <laughs> I kick ass for the law. Kick ass for the kick ass for the law. And, and, and then um, mm. party's over. Party's over. Oh, men, men favorittscenen min er faktisk i parken Når han går tur med den zombie Det, skal nevnes med, med babyen Det skal nevnes at Peter Jackson gikk jo De, gikk jo under, de, var, de, de rappa under budsjett mm -hmm. Og da tok han pengene som var igjen Og så tok han to dager Og så filmet han den sekvensen i parken mm, Den er herlig Og det sier han selv er favorittsekvensen også det er så Og når jeg så den nå Jeg, på, jeg satt alene ja. Og lo meg skatt Det er slapstick Når han driver og slår denne babyen i ansiktet ja. Og han unnskylder seg med at den er hyperactive Hyperactive ja. Det er det ærlig. Faen, tenker at Peter Jackson har gått fra det der mm. til å bli det han er nå. Uh, som uinspirert George Lucas-karakter. Ja, men han er jo endt opp med å bli George Lucas. Han er det. Han er det. det han, altså, mener til og med, de er ikke verre enn de Star Wars. Nei, nei, nei. Jeg vil heller se de, faktisk, enn jeg vil se ja. de siste hobbitene. Samme er det så, så det er synd. Et rase. Mm. Jeg har i mange år forbundet jula med, med både Harry Potter og, og, og, og, Lord of the Rings, men nå er det ødelagt i hvert fall i år. men vet du nå, til neste, neste år, eh, jula neste år, Star Wars. Star Wars, for faen. Det er en ting som ikke er blitt ødelagt. Da kommer kraften til å være med deg, da. Eller? Det gjør den. Mm. Da skal kraften være med meg. Mm. Så det, da blir det jo, jeg mener, og, og, Disney kommer sikkert til å holde på med Star Wars nå frem til middag, tror du ikke det? ja, det er jo ikke sikkert, det er, det er ikke sikkert helsa holder til neste jul. Jeg skal karre meg frem til den. Eh, men det er verre med sånne ting som Pacific Rim 2 eh, ja. eller Guardians of the Galaxy 2 i 2017. Det er liksom, for meg sånn, det er sånn, det, det er dekket i tåke for meg. Ja, jeg, jeg, kan ikke love, men det kan jo ikke Guillermo del Toro heller love, at han Nei. rekker Pacific Rim 2. Jeg er vel like god forfatning som han vil jeg tro og kanskje til og med litt bære Ja, det var det da. Jeg kan i hvert fall huske siste gang jeg jogget Ja. Og det var denne uka, liksom. Så det var fire ganger eller sånn. Ja, det ble fire, så nå ble... Jeg... Ja, altså, du er så flink for det. Jeg, jeg har tenkt å... Jeg har tenkt å å begynne med det her på nyåret. Det har det. Ja. Ja. Men eh, det er det veldig, veldig fint. Er det noe mer julegreier du snakker om? Uh, nei. Jeg har hatt litt julestemming allerede, og jeg hadde aldri trodde jeg skulle få, men jeg har hatt litt julestemming jeg hadde litt den dagen jeg skulle kjøre eh, kjæresten min til flyplassen, og det er litt sånn, for dette var det sånn, da, da, da bytta vi julegaver, og, ja. og, det var liksom, vi var ute, og nei, det var, vi skjønte, hun skjønte, jeg merket at hun hadde veldig julescenen, for hun gledet seg til hjem, ja. se familien, ja, det var liksom... Jeg, jeg ser det litt solo og super av det. her. Nå, kjør kaching, market placement. Men, men bortsett fra det, så har ikke jeg julestemning i det hele tatt, og jeg satser på den kommer når jeg setter meg ned for å ete min vekt i ribba med distel. <laughs> Altså. Nei, jeg tror den, den kommer før det, ja. Ja. Den kommer før det. Jeg håper den kommer når jeg... Den kommer i morgen. I morgen. Jeg, mm. jeg, tror det. Jeg, tror det. jeg tror det blir en bra jul, faktisk. Ja, jeg, jeg satser på det. det, det satser jeg tror vi skal kose oss og mm. slappe av og ha det fint. Okay. Mm. Men da tror jeg faktisk vi setter en strek Vi, vi gjør det veldig mm. snart, men jeg vil si at vi, eh, vi, vi, vi teaser litt om at vi kanskje ville starte et, et nytt ja, ja, stemmer det. Som skal gå parallelt med mm. Martinet. Um, og det, det, heter The Bookhouse Boys. Mm. Og det, det, det, har skjedd. Vi har, inn, vi har, allerede spilt inn flere episoder. Fem episoder nå. Og mm. i kveld skal vi ha førjulskveld sammen med gjengen. Så i kveld skal vi ete pie og se Twin Peaks og gjøre podcast og greier. Så. Jeg har bakt eplepie. Uh, og fått hjelp av Knut uh, til å lage cherry pie. Den toppen jeg lagde ja. ble fin. ble altså. fin, den ble mm. jævlig bra. Og jeg har ikke spist nesten sukker på to måneder. Jeg kommer til å få et sukkerkitt. Ja, vi du er flink, Tale. Vi vet du er flink. Ja, ja, men jeg bare sier det. Det kommer til å bli som å ta heroin. Ja. Jeg har ikke noen ryggrad lenger, så jeg har bakt cookies og spist de opp. Det var ikke ment sånn, noe Jeg, jeg bare sier at det kommer til å bli intenst, og jeg gleder meg. Det mm. Mm. Men ja, det, skulle bli moro. Det, det, til nå har vi spilt inn mange... Det har fortsatt ikke blitt lagt ut noen episoder. Nei, men, eh, men, men, men det eh, som har skjedd faktisk, mm. er at den første episoden kommer veldig snart. Den gjør den, den kommer veldig snart. Og jeg, jeg har opprettet uh, på Twitter, så, så kan, kan, du finne oss allerede der, for at, uh, du kan finne oss på at bookhousep. Det er det, mm. at bookhouse P. P-en står for eh, podcast. Podcast, ja. <laughs> Mm. <laughs> Eh, så, så, der finner dere oss, og der kommer det veldig snart til å komme episoder. Dere kan finne oss på Facebook, eh, The Bookhouse Boys Podcast, der ligger vi også. Mm. Det, det, det, er et podcast vi gjør sammen med Erik Åsland og Frode Konrad i Valvik. Ja, det stemmer, han er i familie med Kåre Konrad. <laughs> mm. Det er han, det er mm. fantastisk. Så det er to av våre aller beste venner, så det er veldig, veldig stas å, å gjøre podcast. Ja, og det er et veldig laust podcast, og, og Erik har ikke sett Twin Peaks Nei. før, og mye andre har sett det, så det blir... Ja. Ikke bare har vi sett mm. det, mm. vi er jo besatt, ikke sant? Ja, det skal nevnes, og podcastet til nå har vært spilt inn sånn, vi har alltid begynt å se episoder i 12-tida, og så spilt inn episoder etterpå, så, som jeg har suttet veldig trøtte, og, ja, så, så det, det, blir jo ikke noe veldig... det, det er ikke for å si det er veldig laust men det, jeg synes podcast som blir alt for... Uh, det er ikke siræva, føler jeg. Nei, det er ikke siræva. Og, og vi tar jo Twin Peaks veldig seriøst. Vi elsker jo Twin Peaks. Vi gjør det. Så, mm. så vi, vi, håper dere sjekker ut The Bookhouse Boys og sånn. Ja, men det, det, var greit at du nevnte det. Altså, jeg vil si en siste ting. Jeg tror nok det at vi vil finne fotvestet vårt eh, bære etter hvert det er dynamikken der med oss fire. Det blir nok enda bedre etter. Ja, vi må komme inn i det. Ikke, sant? det... ikke at det er dårlig nå, det er bare det at alle er... Frode har jo ikke vært drevet podcaster nå før. Ikke sant? Ja, mm. Emi eh, eh, og Erik har, har surret litt, men, men, men vi, må, vi, må, liksom... Det er bare å komme inn i dynamikken, og jeg synes det har gått veldig bra til nå. Mm. Det viktigste av alt er jo at alle, vi koser oss alle sammen da. Det gjør vi jo. Så, så det er vel, jeg, synes, jeg er veldig fornøyd. Jeg synes det er bare veldig gøy å drive med, så... Så det er en lang reise nå da, med to sesonger av Twin Peaks og, og, og filmen etterpå det. Og så håper vi jo at det kan få et lengre liv da. Ja, for vi fant ikke ut at vi skulle gjøre det her når... Uh når eh, vi så at Twin Peaks kom tilbake i 2016, for vi tenkte nå kan vi jobbe oss, nå bruke tida, jobbe oss gjennom Twin Peaks sesong 1 og 2, mm. og, og Firewalk With Me, og bonusmaterialene, ja. og alle lynchfilmene og så... Vi skal, jo, vi skal, jo, ha egen episode der, vi, nå er det bare en Blue Velvet-episode, Ja, og så ja. skal vi jo lese Frost sin roman når den kommer ut, mm. den, eh, den, Twin Peaks The Missing Years, eller faen den heter <laughs> <laughs> den skal vi lese, så, så, det, så, det, blir en sånn... Eh, ja og det er løst og ledig, men det er veldig moro. Jeg koser ja. meg veldig når jeg gjør det. Og vi, vi, har alle en dyp kjærlighet for serien, ja, det og det håper jeg, det håper jeg podcastet gjenspiller, mm. for det, om, for det om det blir litt fjas av det Men jeg håper også med Martiné at neste år, eh, som jeg ser på som en clean slate, da, ja. Eh, der vi egentlig, jeg tenker at jeg har lyst til å begynne på nytt, på nytt på mange måter. Jeg har lyst til å få en ny logo, jeg har lyst til å få en ordentlig intro-jingle, og, og jeg har lyst til å ja, eh, det det. Jeg har lyst til at vi podcaster oftere. Ja, mm. Og få litt mer struktur på det. For det, det, er noe jeg er veldig glad i å gjøre. Og, eh, <clears throat> for det er ikke så mange her på hatt filmer heller, og altså det er et utløp. Eh, så, så, så, jeg har veldig lyst til å fortsette med det. Ja. Men eh, nå hører jeg noen utenfor, så vi må egentlig bare sette Nå skal vi <laughs> over på et nytt podcast her. Skal det, skal podcast. Men hjertelig takk for at dere hører på. Dere kan følge oss på Twitter. At Matinee Podcast. dere kan like oss på Facebook. Bare søk på Matinee Podcast. Jeg kan følge med på Twitter. Jeg er Jan-Dale. Jeg er at Lloyd-84 på Twitter. Mm. Mm. Så kan du jo høre episoden på iTunes, eller bare gå rett inn på Tumbleren vår og høre den der. Eller på mm. øh, øh, podcast-appen. Selvfølgelig, ja, ja. Nei, men glimrende, dere må ha god jul, folkens. Kos dere masse, se julefilmer, drikke julegløgg, gjør det dere pleier å gjøre. Uh, og så ses vi igjen på nyåret, mest sannsynligvis, med en oppsummering av TV-året 2014 og filmåret 2014. Mm. Tusen takk for at dere hører på, og god jul og godt nyttår alle sammen. God jul og godt nyttår. Ha det bra, folkens!